Нацократія Сиборський. Проза. Передмова. Основною темою цієї нашої розвідки є націократія. Себто концепція державно-політичного і соціально-економічного устрою, що є заступає сучасний організований український націоналізм. До кращого вияснення ідеологічно програмових засад націократії та її відмінностей від інших політичних концепцій. Уважали ми за вказане спинитися також переглядом питань демократії, соціалізму, комунізму, фашизму і диктатури, що попереджають у цьому збірникові основну тему про націю Працю свою рекомендуємо. Насамперед увазі провідних націоналістичних кадрів. Обмежений, обмежений розмір цієї книжки приневолив нас надати розвідці схематичний характер. Проте сподіваємося, що і у такій обробітці вона дає відповідь на ряд актуальних для українського націоналізму питань. Автор. Зміст. Перше демократія. Друге соціалізм. Третє комунізм. Четверте фашизм. П'яте диктатура. Шосте націократія. Перше демократія. Останнє десятиліття перед світовою війною характеризувалися найвищим розвитком тих ідей і теорій, що їх видвигнула велика французька революція з гаслами рівності свободи і братерства, переможна опановуючи духове культурне, політичне і господарське життя. Ці ідеї вплинули на створення відповідних державно-устроєвих форм і змінили пануючі погляди на людину та її відносини з державою. Попередні устрої феодалізму і станової монархії ставили людину і положення предмету панування над нею державною владою. Вона не власних, випливаючи з визнання і внутрішньої вартості прав. Ті права являлися для неї лише привілеєм набутими з волі і згодно згодою володаря держави, монарха, короля, князя і тому подібне. Цей володар Суверен був єдиним джерелом всіх прав, і від нього, від нього залежало уділяти якусь їх частину окремим особам чи цілим суспільним станом, звідки походить монарша ласка, царський дарунок, привілей від короля і так далі. Натомість проголошена французькою революцією декларація прав людини виходила з признання за людською особистістю власних абсолютних ні від кого незалежних цінностей, що обумовлялися самим фактом її народження в лапках свободи. Продовженням цієї ідеї було признання людини не за об'єкт в лапках предмет, а за суб'єкта в лапках підмета права, що повинна виходити з однакових для всіх засад в лапках рівність, остінення засад особистої свободи і рівних громадянських прав людей, обмежуваних лише для унормування суспільного співжиття в лапках братерства привело до перегляду теорії і понять про права суверенності в лапках зверхності в державі приналежна раніше її володареві монархові. Нові теорії приносили поняття суверенності на цілий на рік, як той суспільно-політичний збір, що складається з певної кількості наділених всіма правами громадян окремий громадянин ставав таким чином, ніби частинним носям суверенного права цього народу. Впродовж 19 століття ці ідеї особистої і громадянської свободи набиралися більшого признання, оформлюючись в потужний рух лібералізму. Під його впливом відбулася перебудова державних устроїв, устрій опертым засадах демократії в лапках народоправства, під діянням складних процесів суспільного господарського життя, нових соціальних класів і політичних партій, демократичні форми державних устрів вже перед світовою війною дійшли свого завершення у вигляді режимів політичної або, інакше кажучи, парламентарної демократії устрій сучасної політичної демократії виходить з тих основ признання самоцінності людини та її рівності з іншими людьми. Друге наділення її усією повнотою особистої свободи і громадянських прав, обмежених лише для загальних суспільних інтересів. Третє визнання цілого народу як єдиного носія суверенності, якому належить виключно право порядкувати своїм державним суспільним і господарським життям та означувати своє відношення до інших народів. Четверте організація державного керування на підставі основних законів, так звана Конституція, та при помочі органів, обранів народом на основі загального, рівного, безпосереднього і таємного виборчого права. Теоретично в цінності демократії давало надію, що вона прислужиться до всебічного розвитку створить як найбільш наближені до ідеальної досконалості устрою політичну форму та погляди на творчу роль демократії, що донедавна були майже загальними. Признання демократичних теорій в суспільстві було так велике, що навіть саме критичний погляд на них уважно в опінії за ознакою культурності або звернення проти інтересів народу реакційності. Та е, на ділі ці надії не оправдалися. Після світової війни політична демократія опинилася в дуже важкому стані. Кожен новий рік її всього потрясення ми є свідками не зростання її сил і впливів, лише їх занепадок. На кін життя заявилися нові раніше незнання, політичні ідеї і устрої, комунізм, фашизм, націонал-соціалізм загальна ознака яких є непримирима ворожість до ідеї і системи демократії. Під впливом невдач демократії значна частина світової опінії, яка ще так недавно вірила в непомильність її теорій і рецептів, зачинає якраз в них добачувати причини сучасного критичного стану людства. Наша повоєнна епоха позначається великими катаклізмами в житті культурних народів людство, ніби втративши попередні означені шляхи своїх промувань, силкуються їх віднайти в гуртовині боротьби соціальних антагонізмів і заворушень. Йде переоцінка всіх тих вартостей, що то донедавна вважалося незрушимими. Всі ці проноси вдаряють в демократію все більш розхитуючі її основи. Які ж в цьому причини? Щоб зрозуміти сучасну кризу політичної демократії, треба розглянути ті умови, в яких вона розвивалася. Ми вже згадували, що колискою була велика французька революція. Остання викликана була не лише помилками керівництва тодішньої абсолютистичної монархії, але й органічними змінами суспільної структури і господарських відносин. В ті часи вже формувалися нові суспільні верстви, що набирали все більше політичної господарської ваги не могли погодитися з існуванням перестарілого режиму, з якого безправністю і пануванням. Вільно втрачаючи всяке конструктивно значення, родова аристократія, ускладнення попередніх господарських відносин також вимагало ґрунтовних змін продукційних умов, що вже не укладалися у форми феодального кріпацького устрою. Всі ці обставини після ряду катаклизмів революційних вибухів впродовж 19 століття створили в площині політичного строєві, демократію, а господарський економічний лібералізм необхідний для розвитку нових форм капіталістичного виробництва на політичної демократії і економічному лібералізмі спиралася ціла устроєва система нової доби. В ділянці суспільно-політичної демократія своєю молодою енергією і творчим патосом швидко полонила життя, збагативши його величезним вкладами культурного і цивілізаційного поступу. В ділянці господарський капіталізм створив блискучу еру технічно-матеріального прогресу. Оперти на повні життєвої ініціативи нові суспільні стани. Використовуючи винаходи і удосконалений, капіталізм все більш поширював свою експансію, будуючи нові форми матеріального життя. Це дійсно була чистою весна розвитку демократично капіталістичної системи, проте вже в другій половині минувшого сторіччя демократи знали перших перешкод на безжурному шляхові своєму розвитку. Насамперед викрилися внутрішні суперечності між іде... ідейними засадами, свобода рівних братерства і реальним розвитком суспільно-господарських відносин, які вона витворювала своїм устроєм. Ми вже згадували, що поступ політичної демократії, що в парі з поширенням нової форми господарського виробництва капіталізму. В цьому сполученні демократії капіталізму не, не було нічого випадкового, бо обіці форми політичного і господарського устрою були між собою зав'язані, себе доповнювали. Капіталізм, що передумовляє свободу господарської діяльності, економічний лібералізм не міг проявлятися в часи попереднього фівдального господарства привілеями замкненими в собі цехами, закріпаченими селянами і тому і так далі. Демократія, скасувавши формальну нерівноправність людини перед законом, знищивши станові та інші привілеї, побудувавши цілу економічну систему на вільній конкуруючій грі суспільних сил, розкрила перед капіталізмом безмежне поле діяльності. Отже, існування капіталізму не було б можливим без демократії. З другого боку, і сама демократія, джерело своїх розвойних сил, находила в капіталістичній системі виробництва. Розвиток її був би утруднений без росту культурного рівня мас, загального поступу і технічної цивілізації а проголошення неї засади правної особистої і суспільної свободи та рівності вимагали створення такої господарської бази, на якій вони могли би реалізуватися і матеріально. Цим вимогам, як здавалося, в цілості відповідав капіталістичний устрій. Це органічне сполучення з бігом часу, та не відбилося на Самі демократії стали джерелом її суперечності і кризи. В невпинному і переможному розвитку капіталізму вже в 50-х роках минувшого сторіччя почали проявлятися зловіші симптоми, масове використання робочої сили в підприємствах купчили в містах величезну кількість робітників, що втягаючись в темпа великоросійського життя, швидко втрачала початковий сільський консерватизм і малорухомість це пролетаріат. Позбавлений всякої приватної власності, існував лише з праці своїх рук, продаючи неформально вільному, а фактично вповні монополізованому капіталістами ринку праці. В ту еру, коли засади економічного лібералізму вважалися священними і непорушними. В суспільстві держава була унеможливлена яке якимось втручання в господарське виробництво, не існувало законів про охорону праці, регуляції заробної платі, соціального забезпечення. Цю обставину зручно вміла використати наворожена кляса капіталістичної буржуазії, що швидко перетворилася в чинник соціального поневолення робітництва і жорстокого визиску його праці. Визиск праці капіталом безп... безперечно не, обмов... не обумовлювався самим хижатством чи моральністю капіталістів. І як в цьому стараються переконувати нас дешеві демог... дем... демагогічні брошурки соціалістів. Експлуатаційна роль капіталу випливала з самої внутрішньої істоти, являючи себе один з факторів капіталонакопичення, без якого не могла б існувати сама капіталістична система в її класичній формі. Економічна еволюція викликала все зростаючу диференціацію суспільства, оперту на протилежності господарських інтересів і боротьбі. Народи, що раніше ділилися на окремі стайни, після родових засад розкладалися у своїй всередині появу нових соціальних кляс, ознакою і побудником приналежності до тої чи іншої кляси стали вже не умови народження, лише спільність чи протилежність матеріального інтересу. Трудові маси, набуваючи все більше політичної сили і суспільного значення, підносячись у своєму культурному рівні, не могли скоро не усвідомити разящих контрастів між високими ідеями демократії і способами їх реального здійснення в умовах капіталістичного успіху. Бо пропагуючи в теорії гасла свободи людини і здійснивши їх в площині формально правні, демократія не спромоглася цю свободу здобути в основній і важливі для існування суспільства соціально-економічної ділянці, противне якраз з розвитком політичної демократії і капіталізму в його класично-лібералістичних. формах господарська соціальна залежність маятково слабша і сильнішого проявилася з нечуваною дотепер силою. Формальний вільний громадянин обернувся в раба нової соціально-економічної системи. Ідея рівності, що штовхала до боротьби маси санкюлотів і являлася для них приваблюючим вогником перемоги, на ділі обернулася лише в мертві літери писаних законів в той час як життя. Ігноруючи ці закони, виразно прямувало до фактичної соціальної, політичної і матеріальної нерівності. Нарешті заповідь братерства, що духові емоції та мрії найкращих умів революції в реальній дійсності стала затріпаною, сентиментально порожним формулою без всякого внутрішнього змісту. Події ніби глузували над тою заповіддю, виказуючи жорстокі закони безнастанної боротьби права сильного. Політична демократія, сподіваючись знайти в капіталізмі союзника, що мав створити матеріальний приклад для її ідей, права свободи, рівності і поступу ґрунтовно на цьому завелася. Бо капіталістична система шкереберть опрокидувала і уневажила ці ідеї, запроваджуючи в житті нерівність, безправність і антагонізм. Розгляд історичних процесів, научно-доводчі політичні права і впливи даної суспільної групи майже завжди стоять в простій пропорції до її господарської сили. Цього написаного законом на його антисоціального значення не суміла скасувати її демократія з розвитком її політичної економічної системи, проголошеної громадській механічні права все більш втрачали на свої практичні вартості, обертаючись у замаскований середник узалежнення більшості від меншості. Капіталізм зродив як реакцію потужного робітничого клясу і професійної організації. На порядок дня прийшли політичні партії як виразки, виразники певних клясових інтересів в 50-х, 60-х, 70-х роках. Мінувшого старіччя вибухають вже нові соціальні революційні рухи і робітничі страйки, зав'язані пристрасти гостра. боротьбі демократичні держави їх уряди не займали, позначно становище могло би привести до направи труднощів і урегулювання соціальних обмежуючись лише на пасивному оголошенні своїх старіших ідей, лишаючись вірною принципам вільної гри, соціальних сил, які після існуючого його переконання добре само повинна, добро само Не неминуче зло для дальшого поступу. Правина, політична демократія нас промоглася вхопити в сильні руки керми подіями і втратила відповідний мент для свого власного скріплення в перспективах історії. І хоч подібний поступ і ідей і системи продовжувався в ряді всіх послідуючих десятиліть, то це вже був лише поступ інерції. Реальна дійсність більш розхитувала віру широких мас в універсальність демократії і в її спроможності з успіхом розширити нові складні проблеми Внутрішньо мінялася і сама демократія. Її початковий зміст, означуваний духовістю, що забезпечувала творчість, виповнювався примітивним матеріалізмом. Єдність початкової мети заміняли антагонізми, а перестаріла енергія оберталася у силу безвладності. Патос і віра зникли, уступаючи місце пожовклим теоріям і мертвим і традиціям без змісту. Народженню демократії на початку присвічували ідеї, що вважалися за вічні правди. Одначе на основі їх вона не спромоглася створити е, закінченого і абсолютного світогляду. Це не дивно, бо сама надміру аналітична і наскрізь раціоналістична і скептична природа демократії була здібна лише на створення умовних, релятивних ідейних вартостей. Так повільно віру, мораль і дух. Минулого заступала зароджена нею матеріалістична розрахунковість нової доби. Розчарованість в реформ... реформаторській ідейній місії демократії найбільш яскраво проявилася у вигляді нової ідеї, нової концепції політичної і суспільно виробничої організації в соціалізмі, коли капіталізм для демократії був свого роду внутрішнім шкідником, що непомітно підточував її силу, то соціалізм, відкидаючи устроєві і ідеологічні підвали на демократії, проголошував їй війну і чатував на її знищення. Так опинилася вона між двох сил, з яких кожна розхитувала її по своєму. Звичці свої до толерації. Демократія своєчасно не добачила цієї небезпеки. Зрештою, погамувати від усередини діяння капіталізму і соціалізму вона могла лише при умові створення власної планової системи, що здібна була б дати вичерпуючі вказівки для всіх складних проблем нового життя. На це демократія не спромоглася. Причини цього лежать насамперед в певних дефектах її державно-політичного устрою, як відомо приймаючи нарід за цю Варена держави демократія свій устрій побудувала на засадах виборного представництва, себто парламентаризму. Коли парламентарна система давала певні користь користі раніше, що то тепер позначається вона цілою низкою органічних хиб. Зростаюча боротьба політичних класових і господарських інтересів привело до створення чисельних партій, груп і фракцій, використовуючи політичну свободу демократії, часто з'являючись в відображеннях егоїстичних інтересів різних іноді виразна антисоціальних груп. Всі вони намагаються впливати через парламент на державне керування, часом дуже мало оглядаючись на загальні національні інтереси стремлінню здобути виборчі голоси, партійні чинники послуговуються різного роду груповими блокуваннями, заколісними інтригами, неморальними компромісами, підкупом і корупцією, як також і штучними засобами впливання на суспільну опінію в бажаному для них напрямі. Ці методи профанують і викривляють значення самого виборчого принципу і перетворюють проголошену демократію за святе святих. Свободу слова і думки, спекулятивний середніх збаламучення. засліплення, обдурення і провокування народних мас з однією з одною метою вибити з них побільше голосів за кандидата даної партії. Сучасний парламентаризм відтворює свого роду спеціалістів від політики, цілком відірваних від народного ґрунту. Партійні комітети стають торгівельними бюрами, де можна купити, продати суспільний інтерес по в подобі. Це давно вже привело до скупчення в проводі партії різних наморальних суспільних попітків. А самі політичні діяльності надала в народній опінії характеру несумлінного і своєкорисного є ще маха. Внаслідок Найкращі здібні творчі елементи суспільства відразу відвертаються від політики. Ці всі обставини унеможливлюють для демократії творення авторитетної влади, спричиняються до постійних урядових криз і викликають конструктивну розрахунку довгий час державної політики одночасно приводимо свого своє манітного парадоксу демократії, коли формальне народоправство замість служити інтересам народної більшості обертається в його використання в руках меншості. Вся ця профанація народоправства відбувається при лицемірному оголошенні високих ідей, ще більш понижуючи суспільну авторитетну власність при таких умовах демократія могла представитися розкладаючими силами і політична слабість, і світоглядова розгубленість особливо виразна, позначалася після світової війни, коли на підставі неї вже толерованих законів до участі в державному керуванні прийшли такі політичні течії, мета яких полягає в зруйнуванні і держави, і самої. Тут ми маємо до діла вже з виразною артеріосклерозою демократії, з цілковитим занепадом її охоронного інстинкту і з безнадійно маняцьким доведенням її засад політичної свободи до повного абсурду. Повоєнна ситуація виповнена міжнародними конфліктами, загостреною політично соціальною боротьбою і господарською кризою кинула народи світу у розпучливе положення. Невдоволення з існуючого стану речей обертається у потужні підрівні революційні рухи. Сучасність вимагає рішучого перегляду усієї системи суспільного існування. Але як доказують події, Сході чекати від демократії, сміливого відчинного втручання в трудніші епохи, що як ніколи роздерта вуличними чварами, катаклізмом і суперечностями вона безрадно представляє розбиваючими силами самі нікчем затріпані слова. Свобода, рівність, братерство. Так витворюється стан назвою кризи. Демократія, Як бачимо, процес розхитання і деградації і початкової внутрішньої сили започаткувався вже давно, механічно поступаючи наперед і поширюючись кількісно. Демократія водночас розкладалася внутрішньо. Складна повоєнна доба нагляднула цей розлад у всі його неприховані правди. Цього досі не годні зрозуміти провідники демократії, коли сучасний стан зображений, зображеним виглядом приписують лише сліпим реакційним розкладовим силам. Фатальність її долі виявляється насамперед в неспівмірності її кличів з практичним мінімум пристосувати її викидаючи на рукою перед народами прапори своїх ідейних постулатів, Демократія другою рукою штовхається народом на вістря. Ножа твердого життя, що шиїла не хоче продатися героєм не формі. І це не тому, що здійснення певної частини цих постулатів засадничого, засадничого неможливо лише тому, що демократія не виказала відповідного до розмаху своїх початкових ідей організаторського і реформаторського генію інстинкту. Марнуючи початковий патос, втрачаючи віру у свою місію, вона чим далі, тим все виразніше стає човном, що йде самоплавом. Контраст між амбіціями і здійсненням стає все більше гострішим і нестерпимим не виказуючи потрібної активності для Богомовання від усерединих сил, що підточують власний організм, демократію своїм перестарілим внутрішнім змістом демобілізує духову відпорність і творчість суспільства. Загалом слід признати, що устрій політичної демократії може існувати лише в умовах спокою, стабільності і рівноваги. Лише тоді встані так сяк ділати його складна, повільна, обтяжена зайвими атрибутами і суперечностями машини. З ментом нарощення цієї рівноваги, коли вимага... вимагане найбільше напруження ідей, і творчих зусиль, цей устрій виказує свої іронічні хиби, кризи демократії викликається і посилися труднощі сучасної доби. Нові ідейні і політичні рухи це насамперед реакція на відтворення демократії в безнадійний стан. Одні з них комунізм це реакція ще глибшого падіння, в якій проявляються сили стихійних руйницьких інстинктів, загрожуючи цілковитою катастрофою. Другий авторитарно націоналістичний це здорові відрухи омоложених, обновлених і скріплених індивідуальних і громадських первів, що змагають до упорядкування і заміни перегнивших основ суспільного життя. Не в примір космополітичному розгонові демократії це націоналістичний не відривається від того джерела, що зродила від нації. То черпають вони свої сили і можливості. Слід чекати повного замку демократії всіх тих засад, які вона створила. Гадаємо, що мимо своєї органічної хвороби вона ще певний час задержиться серед тих народів, традицій і характер, яких вже підпали асиміляції її форм і впливів. Її перспективи залежатимуть там від того, в якій мірі вона розуміє свій внутрішній і устроєвий зміст піддати ревізії вимог нової духу. З другого боку, очевидно, що в ряді інших країн демократія вже втратила свій вплив і втрачатиме його далі. Певні, створені нею конструктивні принципи, бо і такі маються, найдуть собі примінення і в нових формах суспільно-політичного життя, але свою коронну роль політична демократія вже зіграла. Вона без будучності. Шлюз. свай, соціалізм, розчарованість із устрою капіталістичної демократії найбільш виразно проявилася у вигляді нової ідеї і політичної концепції суспільна виробничої організації людства в соціалізмі. Останній перейшовши початковий етап різних утопійних теорій уже в другій половині минулого століття проявляється в житті у вигляді так званого наукового чи марксистського марксистського соціалізму, об'єктивно розглядаючи історичні обставини творення і діяння соціалістичної концепції, що з'явилися якраз у доби, добі розвитку політичної демократії, треба признати, що причиною появи була не лише практична неспроможність демократії, задовольняючи розширити ряд суперечних проблем життя, але і ті духова психологічні умови, що її викликала була сама демократія. Історія культури вчить, що людство від віків без настана шукала великих імпонуючих ідей, що могли б полонити його душу, свідомості почування. Раніше тим ідеям були релігії, Будди, Христа, Магомета, і так далі. В нові часи політичні та філософічні теорії кожного разу преклонники таких ідей схильні було вважати їх як щось незрушиме і непомільне за вічні правди. Для прикладу можна взяти хоч би сучасний московський комунізм, що чим далі, тим більш прибирає характеру єдиною нетерпіма, виключаючи всі інші релігії серед його визна... визнавши. Демократичні і лібералістичні теорії в боротьбі з поточним укладом старої станової монархії поквапилися зруйнувати її духово-культурні основи що базувалися на авторитеті влади, черпали свою мораль із приписів релігії, а мету життя добачували у вірності християнізмові та монархові, абстрагуючи від оцінок внутрішніх і суспільних вартостей культури часів старої монархії, треба ствердити, що для неї скріплюючим цементом була і духовність, хоч впливи і здобутки цієї культури охоплювали безпосередньо лише обмежені. Упривільовані версти аристократії та духовенства, то все ж спираючись на єдиному принципі, вона у відповідному переломленні поширювалася посередньо і на народні маси, формуючи світогляд останніх на якійсь вищій абсолютній ідеї, що становила основну основну на цілої державної і суспільної організації, народженню демократії також присвячували ідеї, що їх уважали за вічні правди, проте на основі їх вона сама наскрізь релятивістична і раціоналістична, не спромоглася створити свого закінченого і абсолютного світогляду у відношенні до всіх проблем життя і духа, що на них стара культура вміла відповідати або означним так, або категоричним ні. Демократичні теорії давали невиразні спірні відповіді руйнуючи попередні, хоч кількісно обмежені, але якісна виповнена духовна моральна основа культури демократія, розбудувала власну цивілізаційну систему, оперту на засаді кількісного поширення. При одночасовій деградації її внутрішньої суті, віру, абсолют дух і мораль минулого заступили скептичність, умовність і матеріалістична розрахунковість нової доби. Від цих світоглядових тенденцій демократії неважко було вже перекинути місток і до соціалістичних теорій, що використовуючи її психологічне тло, послідовно приходили до засадничого заперечення всякого ідеалізму і усякої духовності, переносячи увесь міст і таємниці світобудову площину своєї матеріалістичної діалектики, що визнає лише єдиний закон шлунка. Не створивши ясного сугеруючого своєю суцільністю і величністю суспільного ідеалу, демократія не зуміла також викресати в свідомості мас ясного образу людського співжиття в перспективному пляні, і гасло було лише обривками, відірваними фрагментами цього пляну, а політична чинність узалежнена від хибних надій у непомильність волі і більшості. Органічна була непридатна для якої будь плянової творчості використовуючи всі від'ємні сторони політичної демократії, особливо зневіру суспільних мас в її спроможність станути орбітром зростаючих соціальних конфліктів. Соціалізм протистав їй свою власну концепцію, що скоро зіскала багатьох прихильників. Необхідно підкреслити, що розхитуючи до решток зрушено впливами демократію, духову основу життя та поглиблюючи матеріалістичність того суспільства до вульгарного рівня тваринної ідеології. Соціалізм, тим не менше, спромігся надати цій ідеології імпонуючих форм, ліберальної факультативності ідеї демократії. Він проставив протиставив свою власну ідею в формі виключно безкомпромісово та зобов'язуючи всіх наказу супроти демократичної невиразності і пасивності до проблем організації співжиття суспільства. Соціаліст видвигнув плян схему унормованих політичних і соціальних господарсько-продукційних відносин будущого життя непримиримо у своєму світогляду. Він і свій реконструктивний соціальний план наказував приймати за непомильно неминуючи в здійсненні догму, що опирається на складні, часто псевдонаукові аргументації. Створена Марксом доктрина соціалізму полягає в наступному. Капіталістичний устрій є джерелом економічної експлуатації працюючих, так звана теорія податкової вартості соціальної нерівності, періодичних господарських криз, що час від часу стрясають економічною системою цілого світу та імперіалістичних війн, спричиньованих експлуатаційними інтересами капіталу, і інші руйнують і унеможливлюють людський поступ. Дальший розвиток капіталізму неминуче приведе до скупчення всіх продукційних і споживчих багатств у руках правлячої меншості, тобто капіталістів-власників продукції продукційних засобів, так звана теорія концентрації капіталу, в той час як широкі народні маси позбавлятимуться власності та на середники виробництва та подпадатимуть у все більше матеріальне убожество, так звана теорія пролетаризації мас. Внаслідок цих закономірних, як творить соціалісти, процесів створиться у світовому масштабі лише дві основні соціальні класи капіталістів і пролетарів. Проміжні групи селянства, ремісництва, дрібних продуцентів, крамарів тощо після довших хитань також приєднаються до пролетарського класу під тиском цієї господарської закономірності. Відносини між капіталістами і пролетаріатом буде визначати жорстока соціальна класова боротьба. В тій боротьбі, зростаючи своїй свідомості і зорганізованості, пролетарський клас набуватиме все більше сили в той час, як капіталістично-буржуазний клас оцінюватиметься в усе більш ізольованому і загрозливому положенні. Цей переходовий період позначатиметься революціями, страйками та іншими виявами соціальної боротьби пролетаріату. Нарешті наступить момент соціальної революції, коли об'єднаний в інтернаціональному масштабі пролетаріат знищить капіталістичну меншість, експропріює, вивласнить в лапках всі багатства і продукційні середин серединки та створить безкласове інтернаціональне суспільство, власне, однокласове суспільство, що складатиметься лише з працюючих, з соціалістичної, себто не приватно-власницькою, а усуспільненою організацією господарського виробництва і розподілу. В неї спосіб в цей спосіб зникнуть приватна власність класовий поділ, соціальні конфлікти, визиск, матеріальна нерівність, окремі національні держави і війни. Наступить нова щаслива ера суспільного життя, не знана ще в історії. До критичного розгляду соціалістичної концепції, суспільному та ідеологічному плані ми прийдемо нижче. Тепер хочемо підчеркнути, що соціалізм, звертаючи своє вістре проти капіталізму неминуче мусить стати на шлях заперечення ідеологічної і устроєвої бази, що на цій на ній розвинувся самий капіталізм, себто політичної демократії. Конфлікт між демократією та соціалізмом позначився насамперед у сфері її ідейних, ідейних кличнів, видвігаючи принципи рівності, братерства демократія сподівалася їх здійснено від самої досконалої природи людини, що в процесах свого спільного існування сама, мовляв, своїм розумом збудує ідеальний устрій життя на основі миру, згоду і поступу. Ця фаталістична віра демократію у безгрішність людини так суперечна з скептичною аналізуючою істотою самої демократії ви дійсності не виправдалися, інакше підійшов до цієї проблеми соціалізм. Згідно з його теоріями, сліпа віра в досконалість людини безпідставна. Життя це неприємний вишневий садок, де всемірне співжиє і благоденство. Це арена безнастанних змагань і сплетений вузол антагоністичних відносин, суспільне зрівняння і братерське співжиття прийдуть не самі з собою, лише як наслідок довшої трансформації в лапках перероблення людської натури і її суспільних інстинктів через усунення капіталістичної системи. Цю ж капіталістичну систему можна буде знищити лише шляхом класової боротьби та її завершення соціальної революції. Самий постулат рівності братерства соціалізм звужує, приймаючи його як умовне, коли буде здійснений бажаний для нього суспільний устрій і застосовуючи його не до всіх людей взагалі. Лише до одної їх категорії пролетаріату, також особистої громадської свободи, що і демократія виводить із засадочого призначення абсолютних цінностей і вроджених прав людини соціалізм трактує як умовні вартості, що вимірюються і в залежності від класових ознак та частини суспільства, що не належить до пролетаріату, виключається з приналежних пролетара пролетаріатові норм прав, права і свободи. І лишається або самі перетворитися в пролетаріат, або згинути де нерозбіжності перейшли і у площину державного устрою, вважаючи саму державну організацію народів лише за переходову фазу здійснення уройного ідеалу інтернаціонального бездержавного суспільства, соціалізму в протилежність до демократичного режиму проголошує політичну диктатуру пролетаріату з одночасовим обезправленням усіх інших верств суспільства. І хоч цю заперечуючи засад демократії, диктатури соціалістичної теорії, вважають лише за тимчасовий етап утворення соціалістичного безкласового суспільства, все ж її принцип, що нищить свободи ділення поглядів, почувань життя людини є основним крайкутним каменем цілої соціалістичної концепції. Це підтверджує сучасна політична практика далеко йдучого вияву соціалістичної доктрини московського комунізму, що творить так званий третій інтернаціонал. Але і другий інтернаціонал, що складається із соціалістичних, демократичних, меншовицьких партій різних народів, хоч і відрізняється у своїй тактиці від комуністів, також ти на засадничому признанню пролетарську диктатури. Той факт, що приналежні до другого інтернаціоналу соціалісти працюють у рамках демократичних устроїв. Пояснюється з одного боку їх бажання використовувати для своїх інтересів свободу цих режимів, а з другого угодовством декого з них супроти капіталістичної буржуазії. Цікаво зазначити, що використовуючи обоздуховлене, зматеріалізоване тло демократії, соціалізм все ж спромігся надати власним теоріям характеру абсолюту, як це в свій час робила станова монархія. Змінилася лише сама орієнтація ідей і надій у той еквівалент, що чекає вірних. Давніше суспільний культурний і моральний уклад базувався на вірі в Бога і обов'язку всіх служити його ставленникам на землі, церкві та владі. За це вірні діставала нагороду на небі. Соціалізм свою систему оперної вірі в богоносну місію пролетаріату і соціальну революцію. За це його прихильники можуть чекати нагороди в соціалістичному раю на землі людська природа її від вічних шуканнях абсолютно лишилася незмінною. Суспільна, суспільна, реконструктивний план соціалізму є набудованим будовою його філософічної концепції, що має назву історичного чи економічного матеріалізму. Економічний матеріалізм це філософічна доктрина, що в основу історичної еволюції суспільства кладе господарська виробничі відносини. Ці останні скермовують сила людства лише в одному напрямі розвитку, що його вислідом є перманентна, безперестанна класова боротьба. Згідно з цією доктриною, життям кермують не ідеї, створювані силою людського генія, духа і волі, лише обездуховлені механічні господарські процеси, що мають характер якоїсь фатальної, незалежної від втручань людей з закономірності, що правда ідеї та волі людей грають певну роль в житті, проте вони самі після. Переконання соціалістів є лише вислідом діяння цих механічних закономірностей і носять на собі їх тавро цю залежність людського творчого духа від мертвої матерії, основоположник на кого соціалізму Маркс окреслив у своїй класичній формулі побут означує свідомість. Як бачимо, філозофія соціалізму є наскрізь матеріалістична і раціоналістична. Вона відкидає ідеалізм, зневажливо вважаючи його за неудство, сучасним практикам братима соціалізму, московського комунізму. Ідеалізм це вже просто контрреволюція з усіма випливаючими з тому, того наслідками. Мімо цього, як вже згадували, марксівська супри... суприхильників характеру догми релігії. Пояснювати це явище треба не лише прикметами самої незмінної людської натури, навіть і обтяженою надмірно всіма атрибутами самовпевненого марксистського всезнавства, але й внутрішніми суперечностями філософії марксизму. Ці суперечності виявляються вже з побічного розгляду так званого ді діалектичного матеріалізму на якому базується світогляд соціалізму і комунізму. З одного боку, діалектика відкидає ідеалізм і засади абсолюту, претендуючи на роль точної раціоналістичної науки, вона сприймає життя як невпливний рух, основою якого є протиреччя, що определяє самобуття, розвиток усіх. Історичних явищ лежить на так званій законі трьох фаз, із яких остання зміна приводить до вищого щаблю поступу, встановлюючи ці закономірні протиріччя, що стають якимсь началом усіх начал, діалектика, сама того не помічаючи, повільно Перетворювалася в містику, а спроби наукового обоснування згаданих трьох фаз суспільного розвитку завели її в глухий кут ортодоксальної схоластики визнавцям соціалізму нічого не лишалося, як прийняти її за містичну догму, увірувати в неї, отже, допуститися того, що заперечує сама раціоналістична природа діалектики, Штучне нарочите, ускладнені претензиційною науковістю теорією марксизму створили сектову. Фанатиків інтелектуалів, що своїми коментарями остаточно перетворили їх у недоступний для пересічної людини праліс словесної еквілібрістики. Маси, що йшли за соціалізмом, не вилиблювалися в його світоглядові і філософічну суть. Вони сліпо з вірою сприймали лише його вдаряючі ефективне гасла класової боротьби, соціальної революції та обіцянки чудодійсного. Перерозподілу матеріальних багатств після принципу, хто був нічим, той стане всім. Так сама по собі спрощена, вульгарна концепція соціалізму при дотику з масами ще більше примітизувалася, часто стаючи середняком їх деморалізації та швидка побіч протирій світоглядових. Зачала хитатися і сама, така струнка та логічна на перший погляд, соціально-економічна програма марксизму нанести їй перший удар самі ж соціалісти. Зачався рух за перегляд марксистських теорій, знаний під назвою берштайнізму, що а, розколов єдиний раніше соціалістичний табор на ревізіоністів. Прихильників перегляду і ортодоксів, що стояли на старих засадах марксизму, Перші сумніви сумніви запали відносно безгрішності схеми Маркса про концентрацію капіталу та закономірну пролетарізацію суспільних маст. Обсервуючи початкові стадії творення капіталізму, коли він пробував у хороблива напруженому періоді змін старих продукційних відносин і промислових революцій Маркс дійсно мав підстави ствердити процес гарячкового нагромодження капіталу і пролетаризацію мас. Він спромігся також прозорливо відгадати, де, в чому і. Перспективи розвитку капіталізму, даючи їм науково обоснування, але він правильно від але від правильно відчутих симптомів до встановлення непогрішимих закономірностей була ще величезна дистанція. Цієї обставини врахував Маркс, надаючи своїм спостереженням характеру фатального закону, що спирався на натягнену мотивацію діалектики. Між тим, ревізіоністи запримітили, що хоч концентрація капіталу дійсно відбувається, проте далеко не тими темпами і шляхами, що їх заповідав Маркс. Незнання, що йому нові форми капіталових інвестицій і виробничих процесів приводили до того, що концентруючись і консолідуючись у світовому масштабі, капітал водночас виказував тенденцію до диференціації, себто розпорошення між зростаючим числом власників. Закон про неминучу ізоляцію кількісна зникаючої класи капіталістів в обличчі безмежно зростаючих спролетаризованих мас. Не виправдувався. Те саме сталося і з законом пролетаризації суспільства. Маркс мав рацію, коли заповів урбанізацію суспільства значній своїй частині позбавлено власних середників господарської діяльності та існуючого лише з продажу своєї праці, фізичної чи розумової. Проте ця еволюція надавала в своєму висліді заповідженого Марксом ефекту матеріального зубожіння мас. Ми свідки що під впливом багатьох факторів боротьба організованої робітничої кляси з капіталістичним визиском, модерне соціальне законодавство та забезпечення державний контроль господарського виробництва і там далі, матеріальний культурний рівень життя робітників, робітничі класи зростає, а умови праці поліпшуються. Поруч із пролетаризуванням певних прошарків середній клас відбувається також зворотній процес переводу пролетарів до середніх мас, дрібні власники, рантіє тощо. Причому це явище найбільш виразно проявляється в індустріалізованих країнах. Отже, із нагромодженим капіталом, де після Маркса самі середні класи мали би підпасти неминучій пролетаризації. бігом часу виявилися інші хиби теорії марксизму, над якими тут не спиняємося. Вони цікаві лише для спеціалістів. Тут важко важко важно підкреслити, що ревізія основних положень наукового соціалізму вплинула на практично політику об'єднаних в другій інтернаціоналі соціал-демократичних і радикал-соціалістичних партій після ортодоксального марксизму, якраз закономірна концентрація капіталу і пролетаризація мас мусила відтворити реальні передпосилки класової боротьби та соціальної революції, що мала ґрунтово змінити створене капіталістичною демократією суспільний і господарський лад. Коли ж ці засадничі, засадничі закономірності виказалися проблематичними, то ще більш сумнівним ставав їх очікуваний. Фінал соціальна революція. За сліпий кут, суперечностей, соціалістичний табор. Зачав міняти свою політичну тактику. Ця зміна відбувалася важкою для нього ціною внутрішніх конфліктів, вагань і потрясень. Прийшов решті час, коли революційний соціалізм, що поривали за собою маси, заступила тактика опортунізму. Початкові непримирими догми, станули об'єктом пристосування до обставин, стабілізації капіталізму, шукати сьогодні однодумності та якість ясних відповідей у соціалістичних програмах марна річ, йдучи по лінії найслабшого спроту, вони устами таких своїх авторитетів, як Каузький, вже проголошуючи успіхи соціалізму і капіталізму йдуть в однаковому напрямі. Соціалізм зацікавлений у розквіті капіталістичної системи. Чим успішніше розвивається капіталістичне виробництво, тим більше шансів на запровадження соціалістичного устрою. І якнайменше віри в об'єктивізм історичного розвитку. Як бачимо, тут Шкереберть вивертаються не лише програмові основи соціалізму, але й його історична, матеріалістична та діалектична суть. Важко вгадати, що б сказав Маркс, коли б він міг познати ці несподівані викликані вимушеною спекуляцією теорії людей, що впроваджують себе вважати його учнями та спадкоємцями. Подібно до політичної демократії, соціалізм вже втратив свій початковий бойовий, бойовий патос, перетворившись в еволюційну та угодовську супроти капіталізму течію. Революційними втім лишилися самі святочні фрази тут. півмстилися на ньому не лише суперечності його доктрини, але й те, що обставинами свого політичного розвитку. Він засуджений був на положення не кермуючого і будуючого конструктивні вартості, лише деструктивного та опозиційного супроти існуючого ладу чинника. Для конструктивної провідної ролі соціалізм не був підготовлений ані програмово, ані психологічно. Мимо претензій на універсальність сама його програма при глибшими її розгляди виявляє собою собою однобічність і недовершеність. Це насамперед концепція розподілу вже існуючих матеріальних багатств, а не конкретний план їх творення. Не дивно, що найбільшої поразки марксизм зазнав якраз тоді, коли після світової війни в ряді головних країн Європи обставини так легко передали йому до рук керму і владу в цих нових для нього умовах. Соціалізм не лише не спромігся здійснити свою соціальну революцію, йому забракло сил здібності та мужності навіть планово зрушити саму капіталістичну систему, що опинилася в його руках. Крім примітивної експропріації і анархії, справа не пішла, заскочена несподіваною можливостями, не в міру галасливий, а водночас безчинний і розгублений. Другий інтернаціонал здавав позицію за позицією. Розчаровані у своїй вірі та надіях маси відверталися від нього. Страшного удар завдав соціалізмові і його рідний брат, комунізм, що з'явився в той час на Сході. Між тим в Європі на кін життя приходили нові сили, нові реформаторські рухи, Зроджене стихії націоналізму. І під їх наступом соціалізм послідовно падає в Італії на Балканах, Мадіарщини, Німеччини, Польщі, Австрії, Іспанії і так далі. Сьогодні ще так недавно могучий і впливовий другий інтернаціонал являє себе жалюгідне видовище руїни і катастрофи оздоровлені свіжим ідеалістичним поривом і жагою творення нового життя народове. Випо... Виповіли війну марксизмові. Боротьба йде не так із цілою соціально-господарською концепцією соціалізму, як насамперед, із його обездуховленим механістичним і матеріалістичним світоглядом, з його суперечною законами життя, інтерналістичною та космополітичною природою. Слід признати, що соціалізм як політична течія відіграв у свій час і позитивну роль у ділі боротьби, робітництва з капіталістичним визиском за здобуття своїх прав на культурний, правовий і матеріальний розвиток, певні корисні елементи соціалістичної концепції пристосовуються та пристосовуватимуться до життя і новими реформаторськими рухами. Натомість справжнім історичним злом марксизму є його світоглядові заложені. Війна з ними це війна живих, будуючих ідей із отруйною мертвеченою діалектичною схоластикою, що приміті візує і вульгарі... вульгаризує духове єство людини та суспільства. Соціалізм в упадку самопевний у своїй глобальній місії він, щоправда, спромігся зрушити і начербити гнилі основи політичної демократії. Але далі саме розгубив свої шляхи, рештки колись потужних соціалістичних кадрів шукають рятунку. Частина їх знаходить його в ще більшому угадовському симбіозі з капіталістичною дійсністю. Інші знову бачать вихід у поєднанні з комунізмом, сучасні безвладні спроби другого інтернаціоналу творити єдиний фронт з третім московсько-комуністичним інтернаціоналом. Це ніщо інше, як вияв розкладу соціалістичного табору. Очевидно, що як дальший опортуністичний симбіоз із капіталізмом, так і поєднання з комунізмом нічого доброго не віщують соціалістичному рухові. Скинений із шахівниці перспектив, він послідовно котиться на похилій площині, щоб зазнати остаточного краху та втратити самостійну політичну роль. Шлюз. Драй колгосп тварин. З площині світоглядові і теоретичні комунізм і соціалізм між собою тотожні їх обох зродила спільна доктрина марксізму з її. Перечеркнув існуючий політичний і господарський устрій та його правні норми. Мало того, у своєму гарячковому революційному пориві він одним махом хотів знищити старі форми суспільного існування і весь духовно психологічний уклад життя та зламати дотеперішню уяву про людину, мораль, дійсність і будучність. Він змагав не лише до усуспільнення всіх продукційних засобів і знищення приватної власності і визиску людини людиною, але і до цілковітого зрівняння всіх людей у життєвому побуті і потребах. Як бачимо, Камонів ставив перед собою величезне завдання. З становища послідовної логіки самої соціалістичної доктрини, він, безперечно, мав рацію. Проте в практиці такий ідеальний суспільний устрій міг бути здійснений лише через встановлення відповідної устроєвої системи, але при умові цілковитого переродження душі та психології людей при умові повного занику в них почувань егоїзму, злих інстинктів і перетворена їх в якихось над людей, Що складалося б із самих елементів добра високої етичності та альтруїстичної здібності, поступатися кожночасно власним інтересам для других, просякнутий містичною вірою, в свою місію, оп'янилий успіхами перших перемог. Московський комунізм не розважав над труднощами. Він цілий творив тоді себе, воловий, фанатичний порив у будучність. З таким наставленням довелось йому вперше криваво зударитися з реалізмом життя. Виходячи з засад марксівського соціалізму, комунізм поставив собі завданням створення інтернаціонального бездержавного і безкласового суспільства з соціалізованими засобами господарського виробництва та комуністичним розподілом матеріальних дібр. В протилежність соціал-демократії, що визначаючи ті самі засади в далекій теорії зрезігнувала з них у практиці і послугувалася супроти капіталізму опортуністичною еволюційною тактикою. Комунізм постановив здійснювати їх негайно терористичними методами соціальної революції. Терен Кацапі, де опанував він владу являвся для нього спочатку лише вихідною базою дальшого розгортання класової боротьби пролетаріату, що мало знищити капіталізм і в інших державах та запровадити комуністичний устрій у цілому світі. Та поки мова про ставу революцію. Большевізм одразу був поставлений перед невідкличним наказом ліквідувати в самій Кацапі всі ті ворожі сили, що загрожували вже після першого дня перемоги, розсадити його зсередини. Для цього створив він відповідну форму державного устрою, що з одного боку покривалася з соціалістичною теорією, а з другого відповідала його власним інтересам. Так зродилася система совітів у межах Союзу Совєтських Соціалістичних Республік, оперта на режимі так званої пролетарської диктатури. В плані економічному запроваджена була система так званого воєнного комунізму, що характеризувалося не лише соціалізацією всіх засобів продукції, але й комуністичним плановим розподілом господарських продуктів у суспільстві. На базі цих трьох засад соціально-політичної диктатури, соціалізації продукційних середників і господарського виробництва та комуністичного споживання матеріальних багатств почав московський комунізм після жовтневої революції здійснювати свої реформаторські суспільні завдання. Часи, що про них тут згадуємо, стали для сучасного комунізму вже далекою історією. Об'єктивний розгляд його 16-літньої практики вказує, що він уже основне змінив свою внутрішню суть і назверхні форми. Комунізм виявляє всі ознаки власної самодегенерації, фатальне, хоч і у відмінних формах та під впливом інших обставин, наслідуючи вже знання, нам приклади. Саме саморозпалу демократії та довоєнного соціалізму. Формально і сповідуючи старі догми, він властиво вже відмовився від теорій, що стимулювали його розгонову силу в часи революційної весни. Сьогоднішня комуністична доктрина. Коли цим почесним терміном взагалі можна назвати хаотична нагромаджена словоболудія, ком науки. Це вже не марксистський соціалізм, навіть не ленінський комунізм. Це сталінізм, якому схоластика з приматизованої первісної догми змішана з дик... диктовним життям і виродженням самого комунізму спіліку... спекулятивними компромісами. Те саме бачимо і у практичній політичній політиці компартії. Лінія, що заступила попередню пряму революційну дію, представляє себе комплекс непримиримих внутрішніх і тактичних протиріч, які причини самодегенерації сучасного комунізму. Шукати їх у треба насамперед у самій його концепції. Основою є як знаємо, суспільний безкласовий колектив зрівняний в умовах його матеріального існування. Хоч проблема комунізму виходить із чисто матеріалістичних заложень, проте вона є насамперед психологічна проблема. Як вже зазначалося вище, Здійснення ленінського комунізму залежало не так від механічного запровадження його соціально-економічних форм, як від глибоких змін духового змісту та психології індивідуальності його цілого суспільства. Вагу психологічного моменту розумів і Маркс, але розумів і Маркс, але просякнений історично матеріалістичним і діалектичним світом, він не міг інакше його оцінити як у своїй чисто механістичній формулі. Побут означає свідомість, недооцінення психологічних факторів. Катастрофально відбилося на московському комунізмі то маючи в своїх руках владу і зв'язане з нею необмежені можливості для свого доктринерського експериментаторства, він після довшої боротьби самий опинився в полоні ворожої йому ідеологічної стихії. Покликаний її асимілювати, він самий підпав її асиміляції. Закони життя та випливаючи з них органічне стремління – людської індивідуальності сказалося сильнішим від жаху червоного терору та його утроєних цілей. Причини цього явища полягають не лише в консервативізмі ідеологічного та духового укладу суспільства, але й у його самоохоронному інстинкті, що протиставиться антисуспільному значенню комунізму. Це твердження для декого може здаватися несправедливим. Мовляв, чи ж можна рух, що змагає до усунення соціальної несправедливості і запровадження рівності людей, вважати антисуспільним руйницьким. Проблеми рівності і нерівності є надто складні, щоб їх розглядати на цьому місці засадничого. Вкажемо лише, що начало рівності взагалі видається нам безпідставним у самих процесах свідобудови. В обмеженому ж соціальному плані абсолютна рівність після нашого переконання є абсолютним злом. В соціальному житті ділають принципи кількості якості. Власне, ці останні творять багатство явищ зводячи різноманітність творчого світу до гармонії, що означає корисний для цілого суспільства поступ. На самій матеріальній базі невілююча рівність ніколи не обмежується. Вона закономірно тягне за собою нищення тих суспільних і духовних первнів, що полюють якісний розвиток і зводять життя до панування кількісного, не продукуючого лише споживаючого примітиву, примітиву деформуючи творче існування, пропаговане комунізмом матеріальна рівність, сама по собі є цілковітою утопією. Що це так може? Краще за нас твердити сталінський комунізм, що самий подає тепер Застрашаючи зразки варварської нерівності, в своїх постулатах колективної рівності комунізм не є навіть оригінальний. Історія суспільних ідей, устроїв, реформаторських та релігійних рухів знає чимало спроб творення такого раю, побудованого на рівності і альтруїзмі. Моральною синтезою цих стремлінь являлося християнство. І коли високу ціль зродження над людини Юбер менше своїм змістом рівнозначно божеській непогрішимості не довелося здійснити могутньому від Духа Христові з його справді божеською екстазою ідеалістичної любові. Тут і менш був, було підстав. Сподіватися, що цю місію довершить або здохований матеріалістичний комунізм. Так і сталося. Заповідженого Раю з його абсолютною матеріальною рівністю комунізм не створив, бо навіть вже відмовився від цього. Натомість ставрував сучасність всіма негаціями свого внутрішнього змісту, антисуспільне значення комунізму ховається на в його економіці і у заповіджених світових революціях. Як будемо далі бачити в цій практичній частині своєї програми він самий вже збанкрутував. Безпосередньо небезпеки цих його реформ не існує для світу. Тим більше, що на порядок дня Прийшли в світі вже інші концепції, що відкидаючи демагогію комуністичної устроєвої нівеляції, перебудовують суспільство на принципах творчої етики, громадського обов'язку і соціальної справедливості. Тим ідеям належить будучність. Руйницький зміст комунізму лежить у його світогляді пояснюючи всі вияви життя самим діянням матеріалістичних факторів, здвигаючи на підістал дикунського обожування матерію, брутально попираючи ногами різноманітний світ ідей і звадаючи ряд найважніших проблем і вимог людського духа до рівня контрреволюції. Комунізм обездуховлює, каструє і обмежує в творчих спроможностях той фактор, що в дійсності є передумовою всякого поступу. Живу людину. Помиляється той, хто гадає, що ці риси комунізму проявляється лише тимчасово, поки він остаточно не переміг. Що пізніше він створить свою власну еру культури, свободи і поступу, бо його спрощуючи, нівелюючи всі внутрішні цінності природи, таким є зрештою цілий марксизм є незмінною, трактуючи людину за препарат для ножа своєї діалектики, вихолощуючи в ній усі духові первні. Він неминуче мусить випускати її за свого операційного столу у світ однобоким примітивом-варваром. А примітив ніколи не здібне творити, будуючи вартості. В кращому випадку він їх споживає. В гіршому руйнує створене іншими. Сучасна практика московського комунізму дає багато цьому прикладів. Комунізм це насередник розвитку і удосконалене життя. Це уройна самоціль, чиї життя має підпорядкуватися без решти. І горе тому, хто зважиться думати і відчувати, бажати, а тим більше ділати всупереч тій самоцілі. Той у пазурах комуністичної диктатури буде знищений фізично. Коли ж і врятує себе, то лише за ціну відречення себе, перетворення в механізованого робота комуністичної системи без власної душі, волі, розуму та прагнень. Всіма двигунами його внутрішнього я буде кермувати відповідний параграф комуністичної політграмоти. Якщо б комунізм закріпився в світі та суспільства закономірно і все глибше впадала б у прерву духового примітивізування та культурного здичавіння, складну і величаву лабораторію життя, зрою його розгону сил, ідей і волових пристрастей змінила б сіра кузня комунізму, де штампована б стандартну людину робота. Спровокована в перших часах жовтневої революції і опановане большевізмом суспільства. Скоро відчула ці деформуючі його прикмети. Не лише національне поневолені, але і московські народні маси а їх на початку так приваблювало примітивність комунізму. Зрозуміли, що йти за ним. Це значить стрімголов летіти в прямовісну безодню. І слідуючи голосові самоохоронного інстинкту, вони протистали йому свою психологічну стихію, зачалося пахальні свої грандіозності змагання приховані від зовнішнього світу. Руками точилися вони конвульсивні, жорстокі, з гекатомбами людських жертв. З одного боку барикади була матерія, озброєна в потужні середники кривішого терору. Стругова без барони, але сильний хотінням жити дух. Боротьба йшла за перемогу духовості, за ідеали, за вірування, за мораль, за етику, за любов, за родину, за побут, за право індивідуальної ініціативи і творчості, за самоможливість існування вдушеного кривавим чоботом комуністичного доктринерства. Сьогодні дух вже перемагає. На зверх ця перемога ще не проявляється у виразних формах. Тим не менш вона є фактом. Надломлений в самій своїй основі комунізм у відвороті, претендуючи колись на ролю фюрера, що покликаний безкомпромісово ламати та пристосовувати до себе життя. Він тепер самий змушений пристосовуватися до накидуваних йому реальною дійсністю обставин. Урядовому комунізмові наразі пощастило ще схоронити своє зовнішнє лице але зміст його цілком вже не той, що в часи жовтневого буревія. Повторюємо, сталінізм це решки неактуальної вже комуністичної догми, що в цілості підпорядковано тактиці вимушених компромісів. Психологічна поразка комунізму відбилася на його політика економічної системі. Державна організація теоретична являлося для комунізму переходовим етапом до часу дефінітивного розвитку світової революції, що мало знищити капіталістичний устрій і збудовані на ньому держави. Таким чином, створення совєтської держави було на, на, на початку для компартії лише прикрою необхідністю, що забезпечили опорну базу для дальшої боротьби за перебудову світу на ну, бездержавно соціалістичних засадах. Людей, державний устрій СРСР мав створити особливу систему демократії продуцентів, пролетаріату, силосовної країни, поділено на дві основні категорії працюючих і непрацюючих. Перша категорія набувала всі формальні громадського політичні права. Друга не лише позбавляла з цих прав, але можливості одержувати продукти у суспільного господарства. Конституція признала за органи державного керування, так звані ради, з виборених представників працюючих, що формально були організов... організованим виявом народного суверенітету. В дійсності, ж вже на початку всього влади в державі вихопила комуністична партія, цей провідний авангард пролетаріату і світової революції, зосереджуючи в своїх руках усі ділянки державного господарського та спільного кермування, тримаючи під червоним терором всі вияви життя, діяльність, бо навіть почувань народів СРСР. кампартія запровадила режим своєї диктатури що офіційно ототожнювалася з волею пролетаріату. Та компартія фактично перетворилася в чинник, що на його услугах стала сама держава і ціле населення. При такому стані Конституція СРСР обернулася фікцією. Цей процес панування кампартії все заглиблювався та дійшов тепер свого завершення в формах сталінського управління. Режим Сталіна це вже навіть не диктатура кампартії, як певного колективу, це нічим не обмежена деспотія одної людини, що спираючись на підібрану кліку підпорядкувала собі і компартію державу. Інспіровані Сталіним ухвали цьогорічного 16-го партійного з'їзду цілком звели на нівець основні закони СРСР. І скасувала елементарні засади контролю державного управління. Так, диктатура спочаткового засобу досягнення поставлених цілей перетворилася у самоціль. Сталінський режим є логічним наслідком примітивної програми комунізму, що свою ціль добачувало в механічному спрощуванні всіх різноманітних елементів життя і здійснювала це завдання брутальними методами терору. Хвора концепція не могла створити здорових форм суспільного існування. Всяка диктатура. Оперта на перманентному політичному терорі і здушені самодіяльності народу стає ціллю в собі. Вона водночас закономірно зауважує і ту на суспільну базу, що на ній сама тримається. Так сталося і з диктатурою компартії. Опанувавши владу і зв'язану з нею соціальні та матеріальні корнети, комуністична кліка все більш замикалася в собі. Слід за упослідженням трудовими елементами від неї відривалося і ті кляси, що її саму привело до влади, селянство та робітництво. В останніх часах глибоко прилягає між масами компартії та її проводом, що тримається лише на інерції тимчасової пареволяційної рівноваги. Періодичні чистки кадрів компартії стверджують це явище. Стремління комунізму до ліквідації розродових паразитарних верств не могло само по собі викликати заперечень. Дійсно, в кого може збуджувати симпатії, не продукуючи експлуатаційні елементи, що ними просякнений соціальний устрій сучасної капіталістичної демократії. Однак у цій Соціальні реконструкції, практичні методи комунізму цілком розійшли з його теоретичними цілями. Саме розділ на трудові і на трудові версти давно вже перестав бути актуальним у змінених суспільних і продукційних умовах Совєтського Союзу. Поглиблюючи його і тепер, сталінська диктатура кермується навіть вже не соціальними міркуваннями, лише штучними, зовнішніми знаками, певна чи непевна дана людина або колектив для пануючої кліки. Сучасність Совєтського Союзу визначається, вражаючою нерівності, Право на існування мають лише вибранці комуністичного режиму. Цих зникаюча меншість всі інші засуджені на животіння, на сліпий послуг і ролю безладного знаряддя в руках комуністичної деспотії. Цих багатомільйонна більшість. Порожнякам партії в замкну касту пануючих бюрократів змінила її дух, і психологію, і революційна енергія вгасла сучасної наставлено це бажання миру і безжурного уживання поглядів перемоги для самої себе. Відповідно до цього змінилося і погляду комунізму. Відповідно до цього змінилося і погляду комунізму на істоту держави. Ця остання перестала бути для, для нього лише. Прикрою необхідністю, автоматично ще й тепер, виголошуючи світочний інтернаціональний формул, совєтська влада на ділі деградувалася до культу власної великодержавності. Це і не дивно. Поставши своєю ціллю в державі влади для самої влади, сталінська правляща кліка неминуче мусила опертися на базу, що і на краще забезпечує на державу. Вона теоретична, не від того, щоб посісти в цілий світ, але де певніше так буде, хто може урочити, що внаслідку нових ставих збройних заворушень воно не втратить і те, що має тепер. Такі сумнівні авантюри вже не стані приваблювати сучасний комунізм з його консервативним реалізмом, забувши про свої колишні. Максимальні постуляти він задовольняється мінімумом тими можливостями панування, що йде йому СРСР. Краще ворона в руках, ніж Орел у небі. Такої філософія сталінизму З цього психологічного моменту самозбереження. Припливає, як будемо бачити, і сталінська концепція соціалізму в одній країні. При всьому своєму теоретичному інтернаціоналізмові. Компартія була та є еманацією московського духа та московської психологічної стихії за всіма прикметами і негативності, хаотичності, примітивності та самозаперечливості. Ці прикмети позначили створену нею державу в СРСР гасла інтернаціоналізму. Парадоксально сполучається з московським імперіалістичним месіанством. Ідеї найбільших утопій співжиють із реальним режимом терору та нищенням індивідуальності. Матеріалізм з містикою, соціалістичні поступові теорії годяться з вражаючою соціальною нерівністю, що заіснувала на тлі комуністичного острою. Ага, слонової людини з огидним у своїй заскорузлості міщенством. Але насамперед СРСР це вияв обновленої московської великодержавності. і комунізм намагається повернути зломану потенцію. Власне, цією тенденцією слід пояснювати імперіалістичну політику комунізму у відношенні до поневолних народів СРСР. І він приховує брехливо спекулятивними формулами ленінської національної теорії. Як бачимо, до існуючої державна устрою концепції комунізму неможливо підходити з якими будь теоретичними критеріями. Практика московського большевізму перелістувала навіть самі по собі по собі деструктивні комуністичні теорії але й у плані економічному, що був його головною основою, комунізм не справився з поставленими теоретичними завданнями. Його найбільш класичною та додержаною в дусі сурової доктрини епохою був згаданий вже воєнний комунізм. Знищено тоді була приватну власність, особисту ініціативу товаровий обмін та засаді на засаді усталеної грошової одиниці та всі дотепер знання закони господарської продукції. Замість цього економіку опанувала однобока концепція планового розподілу вже нагромоджених до революції багатств без спроможності їх нового творення. Воєнний комунізм був поверненням до часів так званої натурального господарства з його примітивним обміном. Він означав деградацію економічної системи на століття взад. Це швидко зрозумів і Ленін, скасувавши воєнний комунізм, і запровадив НЕП, що тимчасово обмежену власність і приватну ініціативу в господарському виробництві. НЕП був першою поразкою комунізму з його теоріями загальної уравніловки. Зійшовши на мені манівці, власне доктрини він до неї вже не вернув. Логіка економічного розвитку та психологічна стихія ма мас невмоливо штовхали його до так легко знищених і так важко відновлюваних засад сучасної господарської системи з комерційними розрахунком, законами собівартості, оплати праці згідно з ознаками кваліфікації та грошовим риночним товарооборотом. Невдачі комунізму відбилася і та обстановка, що самий марксизм теоретично зорієнтований на саму деструктивну фазу соціальної революції, надавав конкретного пляну організації соціалістичного виробництва, а тим більше комуністичного розподілу його кадрів. Подалі вплив марксист теорії про закономірність економічного назрівання соціальної революції опанував владу якраз у Кацапі, де цих закономірних предпосилок не було. Цей парадокс змусив Леніна виробити нову теорію, що вже унезалежнювала процеси революцию і економічної дозрілості. В умовах диктатури компартії і вождеві вільно було голосити, які завгодно спекулятивні теорії. Та це справі не помогло. Як із дерева і глини намислимо збудувати модерну машину, так і звільнена економічна система Кацапі не могла стати базою для соціалістичної реконструкції. Ціла історія господарських п'ятирічних планів СРСР. Це історія компромісів, фантастичної доктрини комунізму з непереможними законами економіки. Економічний соціаліст, ленізм це не комунізм, це не соціалізм. Це особлива форма державного капіталізму, де основні принципи, приватна власницької капіталістичної системи, нещасливе сполучені з урядовим плановим бюрократизмом. Цей останній, відкинувши якраз найбільш життєві елементи капіталістичного устрою. Заабсорбував у собі його негативні прикмети, монополізм, матеріальну експлуатацію. Соціальну социальную висліді на тлі матеріально ожебраченої країни, заіснував економічний режим доганяння Америки, кермоване не господарською доцільністю, лише інтересами політики панування. Будучність э, закономірна штовхатиме світську економіку на шлях ще більших суперечностей. Все далі від первісної доктрини. Економічна еволюція комунізму переходила в умовах опозиційних потрясень внутрі Кампартії. Сучасна генеральна лінія Сталіна з її і колективізація це властива Програма лівої опозиції компартії троцкізму, знищивши троцкізм э, у боротьбі за владу, Сталін позичив певні елементи його економічної програми. Але для Бранштейна його економічна програма була лише частиною загального завдання. Центр завдання лежав у приспішенні світової революції. Сталінізм відмовився революційного троцкізму та заступив і формула соціалізму в одній країні, що означало зле замаскований відворот від початкових революційних теорій. На цю нову тактику вплинули національно консервативне і програмове переродження московського комунізму, його внутрішня слабість. І крах міжнародного комуністичного руху. Сучасна тенденція сталінізму до спільного фронту з міжнародною соціал-демократією під оглядом дегенерації комунізму вельми характерна. Комунізм закінчує цикл свого розвитку. Відорвавшись колись від поміркованого офіційного соціалізму. В якості непримиримого революційного фактора він вичерпаний у своїй потенції. Вертає на реки спекулятивного угодовства, теоретичні ідеалі. Змагання, нове життя, нова людина десятиклічі, що колись захоплювала стару гвардію Камрада Бланка. Сьогодні для червоних можна можновладців все вже не більше як левацька болтовня. Для цього вони стали надто реалістичними. Вже містики первісних поривів, коли не рахувати містичство самозакохання і себе та свою азійську володарність. Їх це людина, самозбереження, рятунок від наступу ворожих стихій. Ось реальні підсумки найбільшого в історії комуна соціалістичного експерименту. З великих мрій зродилась похмура мерзотна дійсність. Комуніст вже на останньому етапі здержує лише інерція колишньої енергії, але не надовго, бо історія не помиляється. Шлюз! Фашизм. Фашизм це насамперед. Ідейна і духова реакція на стан сучасності, що його витворили демократія, соціалізм і комунізм. Політична демократія поступово втрачаючи духову і національну основу свого єства просяклася раціоналізмом і космополітизмом. Соціалізм і комунізм цей процес поглибили своєю матеріалістичною концепцією та неприродними інтернаціональними утопіями. В цих виявах фашизм добачував небезпеку збочення суспільства на манівці духового примітивизування та профанацію самої мети життя і протиставив їм свою світоглядову і устроєву систему. Коли демократія в основу своєї доктрини клала надмірний культ, розум, раціоналізм, позитивизм, а кому на соціалізм матерію, історичний і діалектичний матеріалізм, то фашизм свою філософію побудував на признанні духа волі та іде лапка. Спіритуалізм, волюнтаризм, ідеалізм, заряджаючих чинників історичного розвитку. Світогляд і острій фашизму не поривають, як це теоретично хотів зробити комунізм всіх зв'язків і створеним нашою епохою укладом духовного, культурного, морального, звичайного і суспільно господарського існування. Вони ставлять собі завданням обновити цей уклад, пристосувати його до змінених умов життя шляхом повернення до призабутих вже принципів ідеалізму та реконструкції перестарілих соціальних засад. Це не значить, що фашизм є мирною еволюційною течією. Навпаки, ціла його природа динамічна і революційна. Його внутрішня суть і реформи Болюче б'ють кому на соціалізм, закостенілий консерватизм і ліберальну демократію, проголошуючи їм війну. Мимо того фашизм заховує зв'язок із Мінувшиною на тлі. Він виступає в ролі творчого реформатора, а не руйнуючого нігіліста. Цей конструктивізм його істоти органічна, непримиримий із безтрадиційною ворохобницькою природою комуни соціалізм, вростаючи своїми світоглядовими і аполітичними коріннями в позитивні надбання і традиції минулого фашизм знаходить у них джерело свого новаторства, посилюючи та міняючи їх зміст і зовнішні форми, ослаблені чи здеформовані часом і обставинами. Так демократія скристалізувала сучасне поняття національності в порядку історичного процесу витворила політика соціологічне явище державної нації. Пізніше поширення егоцентричного лібералізму, гуманізму та космополітизму вкупі з матеріалістичним світоглядом послабили і розхитали початково зміст національного ідеалу. Фашизм підхопив, вирвав із рук демократію опосліджений ідеал нації та підніс його на небувалу висоту, вкладаючи його життєве здійснення, свою вольову потугу і патос молодої творчості. Демократія також була творцем капіталістичного устрою, започаткувавши епогу величезного матеріального прогресу, капіталізм із бігом часу все більш перетворювався в антисоціальний фактор. Демократія не виявила сил і здібності, щоб своєчасно скоригувати шляхи капіталізму та узгіднити його дальший розвиток із життєвими інтересами народів, і внаслідок нього опинилося в хаосі соціально-клясової боротьби та економічних потрясень, вважаючи, що капіталістичний устрій себе ще не пережив, фашизм старається використати його форми. Виробництва і обміну водночас усуваючи їх шкідливе з соціального погляду прикмети. Цю тенденцію реформаторської тяглості бачимо і в інших виявах фашизму. Весь свій ідеалізм і волюнтаризм фашизм зосереджує в одному рішу, рішаючому центрі у власній нації. Нація для нього це абсолютно цинніше її підпорядковується все інше всупереч демократії, що має тенденцію розглядати націю як механічний збір відповідної кількості індивідів, зв'язаних між собою насамперед реальними інтересами. Фашизм приймає націю за найвищу історичну, духову, традиціональну і реальну спільноту, в рамках якої переходять процеси існування та творчості цілих поколінь вмерлих, живих, ненароджених, що е, зв'язані між собою нерозривно. На розвиток нації впливають не так матеріальні умови, як насамперед прояви її збірної волі, і духовна активність. Відношення громадянина до нації повинно обумовлюватися його ідеалістичним стремлінням віддати їй максимум праці сил і жертв аж до самовідречення включно, ставлячи в основу своїх ідеалів націю, фашизм, ототожнює її з державою як тою формою, що найкраще забезпечує національний розвиток. Відношення державних націй між собою слідує не за утопіями згоди, братерства і пацифізму, лише улягає неминучим законом змагань, боротьби та конкуренції, де перемагає лише з і сила. Висновкам цього признання імперіалізму як вирішального середника існування і розросту власної держави нації, що її фашизм хоче бачити могучою та величною, змагаючи до посилення держави назовні, фашизм об'єднує навколо спільного національного ідеалу. Всі соціальні прошарки нації, викидаючи гасло. Нація держава понад кляси і партії. Це все національний і надкласовий принцип в основі заперечує режим політичної демократії з пріоритетами і часткових партійних інтересів як також апологетику внутрішньої соціальної боротьби та інтернаціоналізму комуно-соціалістичної доктрини. Однак фашизм здає собі справу з того, що мету сконсолідування слоєм нації навколо спільного ідеалу та усунення міжкласових противенств можна досягнути лише при умови тих анти суспільних факторів, що заложені в капіталістичному строю. Тому кормуючи систему капіталістичного виробництва і обміну, він водночас прямує до нівеляції її шкідливих проявів через погодження інтересів праці капіталу. Ці реформи фашизм перевів шляхом організації соціальних верств. Спеціальні синдикати, що об'єднують відповідні категорії громадян, виробників матеріальних і інтелектуальних вартостей, синдикати відповідно до роду своєї професії, селяни, промислові робітники, торгівці, підприємці, інтелектуали і так і так далі, об'єднуються в корпорації. Від них бере свою назву корпоративний устрій фашизму. Що нового дає для сучасності цей устрій, як вже знаємо, оперта на принципах економічного лібералізму, демократія полишила розвиток господарських процесів без організованої контролі. Господарська діяльність у цілості базувалася базувалася на приватній власності, ініціативи та грі особистих інтересів. Сповідна конкуренція витворювала після загального переконання якусь рівно ділаючи, що сама по собі узгіднювала розбіжності в інтересах загалу і в ім'я поступу так створилася класична стихійна капіталістичне господарство, коли система могла навіть із користі існувати в початках капіталістичного розпитку, то з бігом часу привела вона до класових антагонізмів і революційних потрясень, опанована. Партійництвом політична демократія не могла усунути загрозливих соціальних явищ є заходи у вигляді різних законів і норм, що регулювали питання продукції, обміну інтересів, праці і так далі, були лише фрагментами, що виходили не з суспільного до кінця передумов, передуманого плану, лише з випадкових умов і компромісів тої чи іншої парламентарної кон'юнктури. Як це відбувалося на демократії, ми знаємо, її устрову систему скомпрометовано демократичні держави станули терном зажерливої внутрішньої боротьби, коли до загального національного інтересу втрачають майже всяке значення. Корпоративний острів фашизму, організуючи населення в продукційні синдикати, бере під державну контролю соціальну і господарську політику країни, залишаючи основні елементи капіталістичні системи, приватну власність та ініціативу, і він, одначе, полишає господарську діяльність населення на полю гри стихійних сил, лише намагається її погодити з загально національними і частковими інтересами, віддаючи пріоритет першим. Соціальні відносини, зокрема відносини праці капіталу. Фашизм розв'язує не міжпартійною, міжкласовою і парламентарною боротьбою, як це робить демократія, лише методами національної солідарності, що являються в узгідненні цілі і співпраці підприємств і працюючих при верховнім і обов'язковим арбітражі державної влади. Всі соціальні конфлікти і питання господарської діяльності розв'язуються радами дотичних корпорацій при співучасті держави. Створений фашизмом корпоративний устрій. Він зродився з давно вже знаних так званих синдикалістичних теорій, що їм фашизм надав, надав відповідного до його національних ідеалів своєрідного змісту. Є предметом бездостанних провокацій з боку засадничих противників фашизму, демократів, соціалістів і комуністів, що силкуються представляти як замаскований гарними словами національної солідарності середник визиску працюючих у руках пануючої капіталістичної буржуазії. Слід признати, що власне. Цей спосіб розуміють фашизм і ріжні його непокликані прихильники, що в різних країнах походять із реакційних і ворожих самі ідеї соціальної справедливості вас, так званих акул фінансового, промислового та аграрного капіталу. Наслідуючи на зверхні його форми, вони часто густо приховують свої справжні хіжацькі тенденції гаслами нації, надкласовості і солідарності, компрометуючи в цей спосіб самий фашизм. Думаю, що створена фашизмом соціальна господарська система. Ще не є закінченим ідеалом, до певних її елементів можна підходити з критичними увагами. Одначе помилко було б уважати її як засіб, що стоїть на услугах капіталу для експлуатації трудових мас. Чисельні факти показують, що фашизм з однаковою рішучістю може вдарити по руках як представників капіталу, так і праці, коли ті дрочі, ті чи другі схильні виявляти пріоритет часткових особистих інтересів над національно державною доцільністю. Історична заслуга фашизму полягає в тому, що в хаосі повоєнних відносин, коли перебуваючи в безчинній літаргії, демократію намагався добити комуна соціалізм для своїх експериментів, і він спромігся не лише здусити внутрішні руйницькі сили, але й здійснити свою власну соціальну систему, що хоче активно пристосуватися до нових вимог життя, кладучи першу основу для дальшої остроєвої реконструкції нашої нової, нашої хворої епохи демократичному сонливому непротивленню злу і ворохобництву комунізму. Фашизм протиставив чин творчої розбудови, що вже дала певні позитивні наслідки. Корпоративна система фашизму нерозривно пов'язана з його державно-політичним устроєм. Основні ідеї, форми останнього також різко Протилежна демократія. Демократія, визнаючи людину з її врожденими правдами і вартостями, за самоціль послідовно дійшла до парламентарізму. Не те фашизм, уважаючи крайкутним камінням своєї ідеології націю державу, він підпорядковує їй у цілості суспільства і окремих людей. Людині фашизм не відмовляв її вартостях, одначе відношення громадянина до держави будує не на її врождених людських правах, як це робить демократія лише насамперед на її обов'язку перед нацією державою. Демократія видвигнула гасла, свобода рівність братерство, егаліте, фратерніте. Їм фашизм протиставить своїй кличі. Обов'язок, ієрархія, дисципліна. Фашизм скептично задивляється на творчість спроможності народних мас. Останній не є діяльним чинником поступу. Творчість нації визначує, реалізує меншість, що її називає аристократією духа. Ця праведна меншість своїм ідейним багатством, активністю, пристрасною волею та здібностями творить життя, досягає здобутків, то ними користується цілий нарід. Це меншості належить керма в державі. Свою владу вона дістає не на підставі виборчої більшості демократії, бо більшість каже фашизм. Це насамперед юрба, механічна збіранина одиниць, що сама не знає власних хотінь і користей, не питати в неї рівень, лише вести за собою для її ж власного добра повинна правідна меншість. Логічним висновком цих поглядів фашизму на творчу роль маси був встановлений ним державно-політичний режим диктатури. Диктатури не є для фашизму тимчасовою методою управління. Вона заведена як основний елемент державного устрою. Законодавчою установою фашистської держави є парламент що складається з представників згаданих корпорацій і різних науково-культурних організацій. Ці установи не мають права вільних виборів, як це бачимо в демократії. Вони лише намічують у певній пропорції кандидатів до парламенту, подаючи їх реєстри на розгляд так званої Великої Ради, що представляє найвищий політичний орган держави, велика фашистівська рада, управлена викреслювати небажаних її кандидатів і заступати їх іншими, затверджений реєстр кандидатів до парламенту. Ставиться на всенародне голосування. Населення може голосувати за чи проти цілого реєстру, а не окремих кандидатів ідеї фашистський парламент має реалізувати участь об'єднаного в корпораціях населення в державному управлінні. Фактично він лише реєструє і формально ухвалює рішення Великої фашистівської ради. В ближчому часі можна чекати ліквідації цього парламенту. На його місці, очевидно, стане Національна рада корпорацій. Цілою політикою державу керує велика фашистівська рада. До неї входять провідники фашистівської партії та представники уряду. Таким чином, єдина легальна в країні партія. Всі інші партії заборонені, а тотожнюються з державною владою. І вона копчить у своїх руках все управління. Широко розголожена партійна організація охоплює не лише нейтральний державний апарат, але й владу на місцях в провінціях. Управління визначається стислим урядовим централізмом на тлі усунення громадської самодіяльності. Фашизм скасував і органи місцевої самоправи, настановлюючи замість представників самоврядування державних урядників. На чолі держави стоїть король. Фактично він виконує лише репрезентативні функції суверенітету в той час, як вся повнота державної влади перебуває в руках дочі Муссоліні. Це вождь. Чого ніхто не обирав, він самий взяв до рук владу. Диктаторів не вибирають, каже фашизм, вони самі приходять. Неважко зауважити певні подібності в державних устроях фашизму і комунізму, хоч виходять вони цілком протилежних і, і ворожих до себе доктрин. Формальні, фаш... Формальні познаки диктатури виступають в фашизмі ще більш підкреслено, ніж в комунізмі. Комунізм теоретично заступає принципи влади колективу, безкласового чи вірніше однокласового пролетарського суспільства. Свою фактичну диктатуру він лицемірно ховає під спекулятивною маскою тимчасовості і опередкових рад. Фашизм натомість виразно заперечує владу колективу, будуючи її на принципах монократизму та суспільної ієрархії. Зовнішня скорість обох режимів ну, не управніє ототожнювати їх внутрішній зміст. Диктатура фашизму базується на здорових основах суспільної культури і моралі. Вона виростає з тисячолітніх творчих традицій Старого Риму. Та навіть при деяких своїх внутрішніх дефектах лишається чинникам будуючим. Диктатура комунізму заперечує культуру і мораль. Її зродила стихія варварського московського нігілізму, що робить її фактором руїни. Чи посідає фашизм такі ідейні суспільні політичні цінності, що упідставнюють оголошену ним місію реформатора? Нової доби і забезпечити його закріплення на шляхах історії. Відповідь на це питання треба зачати з оцінки його духового змісту та ідей, що ми їх коротко окреслили. Треба зазначити, що основні ідеї фашизму не замкнулися в самій Італії, але поширює свій вплив у цілому світі, посилаючи та оформлюючи той психологічний і суспільно-політичний процес, що по останній війні стихійно вибоїв серед різних насамперед поневолених і покривджених народів. Це націоналізм. Самий фашизм це насамперед націоналізм, любов до власної батьківщини і патріотичне почування, доведені до самопосвяти і культу жертвеного фанатизму. Джерелами його народження є національний інстинкт, національний дух і національна свідомість, ворожа постава фашизму до демократії і комуна соціалізму базувалися на початку не ну, так не так на запереченню їх устроїв концепцій, як насамперед їх внутрішнього змісту, що йому фашизм проголосив безпощадну війну. Фашизм відчув, що хворобливий. Лібералізм, космополітизм, матеріалізм і утилітарний примітивізм нашої епохи загрожують згангрегувати духовість і суспільний організм нації, розсаджуючи її зсередини, зроджена колись сама на здоровому національному інстинкті. Демократія поступово марнувала свій творчий капітал вкупі з соціалізмом вона позначила нашу добу безідейністю, сірою і безбарною меркантильністю та тупим своєкорисним анархічним міщанством. Фашизм наново відкриває забути світ ідей. Він апелює до духовості і змагає до морального переродження нації в ім'я і зросту блага і сили на місці скептичного релятивізму демократії. Він ставить віру і абсолютний світогляд, безкомпромісовості, непримирімість у захисті своїх постулатів, безвідповідальному, претензиційному в домаганнях прав і скупому у виконанні обов'язків. Лібералізмові він протиставить повинність дисциплінованого чину, космополітизмові і інтернаціоналізмові, ідеал власної нації, суспільні та ідейній анархії, внутрішній лад і мир. Дарма й жахаються представники демократії, такому на соціалізму простолінійної безпосередності фашистівських ідей, що їх вони в опінії свого примітивно міщанського оточення виставляють як зоологічно страховище і аморальне викривлювання мети життя та людської природи, бо оперуючи високими гаслами миру справедливості, братерства, рівності і інтернаціоналізму. Вони самі своєю практичною чинністю ці гасла перетворили в спекулятивні брехні, вилозування над людиною. Фашизм виявив чесність із собою, коли на місці їх підступних, брехливих фраз, що присипляє чуйність слабших наставив на порядок дня нашої епохи всю неприховану правду життєвої концепції, що від вічно спирається на чину мораль, на закони протенств і на права сили. В цьому збудженню первородного інстинкту нації в напруженні ідей із активізовані і творчих потенцій лежить заслуга фашизму, націоналізму не лише перед власною батьківщиною, але й перед іншими, насамперед поневоленими народами. Для цих останніх свідоцтво творчого духового напруження фашизму, його змагань за життєві ідеали нації повинно бути незабутнім моментом морі і дороговказам їх власних почувань і чину. Бо ті з них, що перелякана відвертається від імперативних заповітів шафашизму, сила своєї сліпої, безкритичної прив'язаності до наркозу, дема соціалістичних забобонів про мир, згоду, благоденствія та інтернаціонали, ті з них ніколи не матимуть діючого миру і свободи призначення таких народів бути пагною для інших. Поруч із ідеологічними цінностями фашизм визначає конструктивність його суспільної концепції з її стремлінням до об'єднання цілої нації на зреформованій соціальній базі, соціалізм і комунізм, заперечуючи нас, хотіли її розкладати на окремі антагоністичні складники. Демократія хоч і визнає теоретичну націю своїм ліберальним егоцентризмом, соціально-господарською безплановістю та всім устроєвим укладом не погамовує цього розкладу полишаючи його внутрішній логіці життя та випадковим парламентарним кон'юнктурам. Фашизм станов на правильному розумінні органічності нації, пов'язаності її окремих соціальних складників, як тих атрибутів, що необхідні для здорового розвитку цілого національного організму, не обмежуючись на оголошенню цієї засади в теорії він, як ми бачили, і на практиці застосував реконструктивний соціально-господарський план, опертий на співпраці класів, позапартійності і корпоративним устроєм. І хоч цей план чи не дійшов свого остаточного завершення, хоч, можливо, зазнає він у своєму дальшому розвитку певних змін то до його ідей і острових принципів належить застосуватися з іншим співчуттям і прихильною увагою. Слід сподіватися, що головні випробування часом, досвідом і обставинами його елементи стануть основою для дальшої соціально-господарської реконструкції нової епохи. Дещо від мене становище належить зайняти до державно політичного острову фашизму. Як вже згадувано, диктатура для фашизму є переходовим етапом. Вона є стабільним елементом устрою і випливає з певних рис фашистської ідеології, що творить культ сильної одиниці вождя і провідної меншості при одночасовому недовірі до будуючої ролі народних мас. Провідна еліта творить і наказує, мас виконують і повинується. Така формула фашизму. Засадничим розглядові проблеми диктатури ми ще присвятимо окрему увагу. Тут лише зазнаємо, чи зазначаємо, що підкидаючи з найбільшою непримиримістю устрій політичної демократії, визначаючи благотворні впливи. Диктаторського управління в певних обставинах і засаднично засипаючи у стінені принципи авторитарності нормального державно-політичного режиму, ми водночас задивляємося на деякі засади диктатури фашизму з певною критичністю. Перманентна диктатура справила схильна позначати життя надмірним урядовим етатизмом і відтворювати культ своєманітної поліційної держави, що гальмують розвиток суспільства та індивідуальності. Гадаємо, що цих прикмет не спозбавлений і устрій фашизму. Щоправда, власне, це його устрій скрипів Італію та підніс її силу та авторитет на небувалу висоту. Одначе не слід забувати, що в сучасному наростанні потуги фашизму ми якраз обсервуємо початковий, найбільш активний і творчий процес кристалізації диктатури, що її на чолі сильним, високоздібним і талановитим Бініто реалізує молода еліта. Ця еліта це ще свіжа, невичерпана енергія, що перебуває в Патисі в екстазі будуючого, безкорисного ідеалістичного чуду. Але може і для неї прийде пора самоконсервації з усіма випливаючими з того від'ємними наслідками. Десяток років існування режиму це надто мали протяг часу, щоб на основі його можна було встановлювати залізні закони без ризика помилитися Сила фашизму в тому, що він спромігся на місце розхлябаної обезличеної дійсності видвигнути потужну ідею. В цей спосіб створив він зсередини духового гарту і скріплення життєвих пернів. нації, знеможених від блукань в лабіринтах шукань і сумнівів. Суспільна його заслуга в тому, що касуючи гнилий егоцентризм демократії і комуносоціалізму, що добачували людині. Будь будь недоторкальне табу. Будь експеримент для неприродних експериментів, будь об'єкт для неприродних експериментів. Він зумів цю людину поставити на службу нації, посилаючи в ній розхитаний інстинкт соціальності і ослаблене почуття обов'язку слабість фашизму в надмірному урядовому централізмі його системи, що утруднює процес творчої індивідуалізації громадянина. Було б трагічно, коли б ця прикмета загальмувала його роз, роз, розгоновий поступ, бо це могло би викликати ще більший маразм і ще глибший розлад нашої. Шлюз. Фюнф диктатура. Політична диктатура належить тепер до найбільш спірних і актуальних суспільних проблем. Демократи вважають її за абсолютне зло, що загрожує людству культурним занепадам і повертає суспільство до часів середньовічної деспотії. Натомість прихильники диктатури допочають у ній єдно спасений засіб на право політичних відносин і оздоровлення розхитаних основ суспільного життя. В практиці устрій диктатури бачимо на протилежних півонах політичної сучасності з одного боку в московським бізнес, з другого в італійському фашизмі та інших спорідних із ним рухах. Комуністичної диктатурі ми в цім місці не беремо під увагу, і то не лише з причин засадничого заперечення і теоретичних підстав що їх ми вважаємо за руйницькі і неприродні, але й тому, що реально виводи культури большевізму є висновком внутрішніх суперечностей між самою соціалістичною доктриною та практикою большевізму. При таких умовах годі шукати теоретичних заложень сталінського варваризму. Сталінізм давно перестав рахуватися і з марксистською концепцією соціалістичної диктатури, кермуючи у своїй політиці виключно інтересами пануючої партійної клики. Цілком відмінно представляється внутрішній і реальний зміст диктатури фашизму та інших національно-авторитарних рухів. Фашизм не маскує її брехливими твердженнями про владу мас або спекулятивними запевненнями в її тимчасовості, як це робить московський комунізм. Диктатура для фашизму це не лише метода політичного кермування, це синтезою суспільного світогляду, що здатність до керівництва визнає лише за індивідуальністю провідної меншості. Фашизм не вірить у владу більшості в тих і механічних формах партії голосування парламенту, що їх створила політична демократія замість демократичного культу кількості числа. І він творить культ якості творчої одиниці. Свій політичний устрій фашизм будує на принципах суспільної ієрархії, авторитарності, монократизму, де право на кормування мають лише найліпші, себто ті громадяни, що своїми здібностями, енергією і досвідом покликані творити провідну еліту нації і духову аристократію. Ця еліта очолювана вождьом і диктатором за собою більшість нації, народні маси, вид, видвигнені, видвигнені фашизмом ідеї авторитарності суспільної організації, е, знайшли широкий відгомін і признання серед націоналістичних рухів інших народів між ними та приклонниками старих устроєвих теорій вже від літ точиться завзята боротьба за впливи її владу, що вже позначається певними наслідками націоналістичної рухи скрізь у наступі, їх противники скрізь у відвороті. Причину цього явища ми вже з'ясували раніше. Націоналізм його реформаторськими суспільними тенденціями є діюча корисна реакція на стан, що його витворили анархія політичної демократії та невелююче руйни, руйництво комуна соціалістичного колективизму, Власне, в внутрішній конструктивності авторитарно націоналістичних рухів захований секрет, що притягає до себе розчаровані і зневірені в хаосі існуючих відносин суспільні маси. Цей несперимий конструктивизм, тим не менш, не звільняє нас від обов'язку поставитися з критичністю до тих надмірних і часто непокликаних ідеалізаторів режиму диктатури та методів, що захоплення схильні цілком ігнорувати те органічне тло, на якому лише і мислимо здорова форма самої диктатури. Такі ілюзії часто витворюють помилкові і небезпечні погляди на більшість, як на ту ворохобну юрбу або деструктивну черп, що до неї, мовляв, можуть бути застосовані лише два середики кермування, сліпий послух і погорда, забуваючи ж саме політичний устрій, це насамперед пристосований до вимог місця часов та умов систему доцільності вони обертають його в У незмінну навіки вічну догму, підходячи до критичного обговорення проблем диктатури, правідної меншості народної маси, більшість зазначимо, що в аспекті історії вони і не є новими. Зокрема, питання правління найкращих суспільства займалося вже з тих часів, які заіснувало державна організація політична наука. Є величезна кількість рецептів з цієї селекції праведної еліти. Певна частина з них знаходила себе примінення в практиці життя, виконуючи свою позитивну суспільну роль до часу, поки їх перестаріли зміст, не заступали нові засади і форми. Цей історичний процес є доказом, що створення суспільних устрів завжди підпадали впливом еволюції, в даному етапі якої збігалися і знаходили собі конкретний вияв нові ідеї, нове поняття моралі, нове матеріальні форми існування. Коли в історії розвитку державних і соціальних устрів хочемо встановити якийсь тривалий закон, то він проявляється хіба в одному. Всякі спроби творення тих чи інших устроєвих форм завжди давали від'ємні наслідки тоді, коли вони видривалися від народу або полі... або полишали його лише становище пасивного глядача та виконавця. Існуючи певний час допомогою насильства або інерції, вони банкротували чи чи то під внутрішніми революційними ударами, чи то внаслідок власного відмирання, спричиненого ізоляції від більшості суспільства. Ми підчеркуємо рацію тези фашизму про величезну конструктивну роль творчої і індивідуальності в процесах життя. Геній, воля, духова сила, розумова вищість, моральний, прикметній, активний розгон людської особистості завжди були завжди були надзвичайно надзвичайно двигунами ідеї, культури і прогресу, будуючи нові епохи. Так само правильний є погляд фашизму, що дібрана на підставі якості провідна меншість в лапках еліта і мозком, нервом, душею і провідництвом більшості. Ця еліта є уособленням якісних багатств. Нації вислідами і творчості користуються і більшість народні маса. Історія дає чисельні приклади величезну роль індивідуальності і провідної еліти в державно-політичному та культурно-цивілізаційному житті народів. Заперечувати ці факти можуть хіба сторонники вульгарно демократичного культу натовпу, комуна соціалістичного колективу або анархізму. Але чи управ... чи управлюють вони до скороспілих при тому засадничих висновків про брак конструктивності народної більшості до погоджування нею. Чи дійсно народні маси це лише юрба, що її отарна психіка, примітивність і ворохобність унеможливі творчість і засуджують її лише на роль сліпого знаряддя в руках провідної меншості. Такі погляди, що їх тепер доволі часто зустрічаємо в НАТО екзальтованих ідеалізаторах вождизму, є діаметрально протилежністю до теорії політичної демократії та споріднених із нею народницьких течій, то лише в масі добачають джерело правди всіх прав. Класичним зразком цього є відома заява, то конфлікти влади з масою вона завжди на боці влади. Порівнюючи ці підмінні погляди, ми гадаємо, що правда десь посередині, заперечення ад-хок творчих е, спроможності народних мас повинно привести до заперечення значної частини історії культури людства, бо ж що в силі заперечі, що стан твориться і збагачується не лише і не виключно зусиллями провідних еліт, але й постачається неоцінімими вкладами з неоформлених глибин народних. Досить вглянутися в етнографію, епос, мистецтва, на музику, культуру і так далі даного народу, щоб переконатися в тій важливій ролі, що відограє будуючи інстинкти омас. Ще більше історія дає також приклади, коли власне народні маси у своєму здоровому консерватизмі і духовій устільності виказували у рішаючих подіях далеке, далеко більшу відпорність, ніж їх провідні верстви. Вони зберігали здобутки національних культур і політично-державних традицій, навіть тоді, коли їх еліти під впливом асиміляції ставали на службу ворожих історичних факторів. Це саме сталося в історії українського народу. Ніде правди діти, коли б не ті в лапках погорджували деяким із наших консервативних аристократів українські маси не існували б сьогодні підстав відродження визвольної ідеї, бо якраз наша стара еліта не лише не спричинялася до її скриплення, але станала середником її нищення в ворожих руках. Це явище бачимо ще і сьогодні. Наша історія дає справді рідкий приклад, коли не еліта, лише власна народні низи стимулюють появу нової праведної меншості, видвигаючи на кін життя зі своїх невичерпних творчих глибин. Конструктивізм мас не обмежується на ділянках народного побуту і культури. Він проявляється і в суспільно-політичному житті, коли маса стає чинником акції, джерелом нових ідей, шукань і здобутків. Коли коли комуна соціалізм добачує причини політичних господарських і соціальних процесів в історії лише в факторів матеріального порядку, то він допускається помилки, подібно як ті, що ці процеси пояснюють виключно впливами ідей і волі провідної меншості. Бо в дійсності на ці здвиги, зміни соціально-господарських систем, державні перевороти, національні революції і так далі впливають фактори і духово-ідейного, і матеріального характеру, що сполучаючись у певний причин, причиновий зв'язок, витворюють імпульси нових правил і чину. Поруч із впливами ідеї еліти та реальних обставин життя стає в тих здвигах активним співчинником і народня маса, коли цього не. Еліта не лише не спричинила садові скриплення, але станула середниками і нищення в ворожих руках. Ці явища бачимо ще й сьогодні. Наша історія дає справді рідкий приклад, коли не еліта лише власне народі, народні назеї стимулюють появу нової правідної меншості, відвигаючи на кін життя своїх невичерпаних творчих глибин. Конструктивизм не обмежуватися на ділянках народного побуту і культури. Він проявляється в суспільно-політичному житті, коли маси стають чинником акції, джерелом нових ідей, шукань і здобутків, коли комуносоціалізм добачує причини політичних, господарських і соціальних процесів в історії лише в факторах матеріального порядку, то він допускається помилки, подібні як ті, що ці процесі пояснюють виключно впливами ідеї і волі провідної меншості, бо в дійсності на ці здвіги зміни соціально-господарських систем, державні перевороти, національні революції і так далі впливають фактори і духово ідейного і матеріального характеру, що сполучаючись у певній причини зв'язок, витворюють імпульси нових прагнень чину. Поруч із впливами ідей еліти та реальних обставин життя стає в тих здвигах активним співчинником і народня маса. Коли цього немає, то такі процеси на набути значення переломової історичної події та змінити існуючий уклад. Зарисувавшись в обмеженому середовищу даної еліти, вони там вже і ліквідуються або консервуються до часу, поки їх змісту не зрозуміє і не піддержить маса. Треба зазначити, що в більшості випадків народні маси. ангажувавшись у певні політичні події, виявляють правильне здорове відчуття моменту та його значення, хоч чинність їх і немає, переважно стихійний, но порядкований характер. Вияви сліпоти, мастер плядана ідея чи історичне завдання, що не заглибилися і не оформилися в їх почуваннях і колективних свідомості. З другого боку, народня більшість з огляду на свою масовість і неоформленість мала придатна до тяглої планової систематичної чинності в широкому. державному масштабі, виявляючись у рішаючих моментах у вигляді стихійних здвигів і зривів її енергії в нормальних часах розпливається, розпорошується в тисячах дрібниць серед сірих життєвих будній. Координація цієї енергії, уложення її в певну постійно і правильно діючу систему, де рішають план, свідомість цілей і способів їх досягнення, належить вже еліті, провідній меншості нації, мобілізуючи чинність народу, висуваючи перед ним і розділюючи поміж окремими сальними прошарками завдання, правильно вчуваючись в їх збірні устремління, праведна меншість веде дарить за собою на шляхи його загального розвитку. Як бачимо, саме життя логічно розділює ролю маси і еліти. Коли завдання останнє означується вже самим і змістом, то маса це те середовище, де народжується творча індивідуальність, де наростають і акумулюються збірні, будуючі потенції, то без них не ну, лише була б неможливою провідна функція еліти, але зникли б усякі життєві підстави і власного творення. Як окрема індивідуальність, так і провідна меншість є продуктом свого оточення народу, своїм генієм, здібностями, силою духа і волі вони можуть у певних періодах це точно собі в цілості підпорядкувати, але сама їх поява залежить від його розвитку та якісного змісту. Ескімоси надали і певно нададуть світові Бетховенів і Кантів, Папуаси Едісонів тунгуси, чуватяки великих політичних систем і провідників. Не видадуть вони геніїв, бо наколи б такі в них і з'явилися, то були б змановані б заповідних можливостей свого проявлення. В цьому немає нічого випадкового, бо творчість вибранців даного народу, провідників обумовлюється виміром багатства його і матеріальних ресурсів, його внутрішньою свободою, його зовнішньою незалежністю та його державними традиціями. Це власне ділять народи на кратів і плебеїв, насильних і слабих, пануючих і панувальних, продуцентів цінності їх споживачів або руйнівників. Еліта менше функцію власного народу міст і спроможності у великій залежить від його зрілості розвитку, а праведна народ постійно з Через стягнення його прошарків у процес активної співтворчістю з ним у сучасності існують тенденції легковажити ці підстави суспільного розвитку, і це доходить аж до встановлення діовижних законів, згідно з якими провідники і диктатори не лише витворам більшості, не лише не мають рахуватися з її стремліннями, але свою власну волю, часто спереч бажання народу. Ці суми пасивних нулів мають здійснювати йому ж на користь те, чого він саме ніколи ніколи навіть собі не, не усвідомив би. Такі приклади дійсно бували. Нам пригадується велична постать бога чоловіка Христа та небагатьох інших гігантів реформаторів, але ж таки постати з печаттю божеського духа являється раз на століття, а е, то рідше. Щасливий то не рід, що йому доля суди таких вождів. Ну, а як їх немає? Чи ж можливо на такий пересумці, що виходить із якогось фетишизму, будувати устрій держави, тож цілком реального витвору складового механізму, що його складові частини вимагають безнастанного пильнування і раціонального поділу праці та керівництва. Треба зазначити, що саме сама проблема диктатури, коли розуміти її не як доцільну методу, а як дому, є надзвичайно скам... скомплікованою і в критеріях своїх суб'єктивною. Бо на практиці кожен диктатор, його провідна група, глибоко переконані, що власне вони самі. То їх правління є найкращими в той час, як інші гірші, і як встановлювати правильні критерії в оцінки кожного окремого випадку цієї проблеми. Історичні приклади доводять, що диктатори і авторитарні провідні меншості найкраще здібні виконувати свої суспільні функції і досягати величезних здобутків якраз на початку свого самотворення. Вираз самотворення підчеркуємо, бо справжня диктатура майже завжди приходить і опановує життя сама собою. В цьому і полягає а її різність від демократичного правління, що повстає вона при найменшій організації, вибори, голосування і так далі, внаслідок свого вміння правильно вчутися в завдання моменту, бо навіть епохи, і зрозуміти їх захований від інших зміст початковий період диктатури і представники найчастіше визначаються високою денністю, могутнім напняттям свого духа, безкорисністю, творчою здібністю і самопосвятою. Ці внеслі прикмети провідників сугерують, захоплюють більшість народу, що в масі своїй справила прив'язано до дрібних життя і нелегко від них відривається первоначинною волею, високим прикладами проводу. це більшість вже безкритична, без всякої думи, полонена своїм чуттям і вірою, іде за провідниками, сліпо повинуючись їх наказам. Це буває переважно в рішаючих переломових епохах життя даного народу. Нещасливий той нарід що не схоче, чи не зуміє в такі моменти огорнутися цим поривом єдності під проводом найкращих. Одначе пізніше стає часто так, що провідна меншість, досягнувши поставлених цілей і закріпивши в своїх руках владу, поступово виказує тенденцію самі собі замикатися, приходить час і самоконсервації, і відриву від живих джерел народу, і початковий духово ідейний порив заступає ділова практичність і бюрократизм, свідомість понесених жертв і трудів висуває егоїстичні претензії до особистих привілеїв, спокою і теплих місць, загальні цілі затушовуються пріоритетом персонального чи групового інтересу, далі стадії диктатури з бігом часу всі. Все посилають вказані тенденції. На порядок дня приходить вже внутрішня боротьба за вдержання свого панування диктатора з чинника, що на початку служив загальним інтересам, обертається в самоціль, витворяючи умови, що з одного боку шкодять суспільству, а з другого підкопують її власні основи, процес розмінення внутрішніх вартостей диктатури. Та просякнення її антисуспільним змістом відбувається навіть і тоді, коли її самотворення стимулювали великі чисті ідеї. Ці останні лише до часу стримують негативні вияви, що заховані в диктаторському режимі. Наслідком останніх бувають чи то революційні зриви, чи суспільне примітизування, що тягне за собою культурний і політичний занепад даного народу. Перманентна диктатура це, власне кажучи, навіть не форма формальна державного устрою. Вся історія політики не знає прикладу держучись довше, ніж то вимагає досильність. Ще зроджу являється, являлися режимом будуючими. Навпаки, вони майже завжди кинули з собою катастрофи. Що надовго стримувало далі суспільний розвиток, щоб диктатури, задержуючись довше, ніж то вимагає доцільність, що їх зроджує, являлися режимами будуючого. Навпаки. Вони майже завжди тягли з собою катастрофи, що надовго стримували далі суспільний розвиток. Лише державний устрій, де побіч принципів авторитарності, правління, якісної суспільної ієрархії, дисциплини, збережень також елементи суспільної контролі та самодіяльності в їх здорових формах, лише такий устрій у стані своєчасно стримати перероджені диктатури в антисуспільний чинник і забезпечити нації корисне сполучення авторитарності проводу зо збірною діючою волю народних мас. При цьому сполученні відбувається постійна співчинність між творчістю провідної меншості і працею, корективами і безпосередніми. Пачуваннями середньої масової людини. В цей спосіб переходить нормальний обмін функцій у національному державному організмі, подібний до циркуляції крові в здорової людини. Цієї рівноваги не здібна додержати перманентна застаріла диктатура. Ізолюючи свою провідну меншість від мас, вона не лише усуває всяку суспільну контролю, але й нищить природне джерело свого скріплення свіжими силами з ґрунту, паралізуючи в реальному житті всі вияви народної ініціативи, критичності і самодіяльності, зобов'язуючи всіх лише до сліпого послуху та виконання волі одиниці чи обмеженої кількості тих одиниць, унеможливлюючи суспільне виховання мас і привчаючи орієнтуватися виключно на вказівки пануючої касти. Така диктатура руйнує умови, що серед них лише може витворюватися бажані їй самі сильної, активної і самі тип сильної, активної, ініціативної людини. Замість аристократів духа витворює вона рабів, бездушних і обмежених апаратчиків своєї системи. Річ очевидна, що всяка здорова влада мусить відповідати вимогам постійності і авторитету. Вона зобов'язана мати в своїх руках усі можливості твердого керівництва та суворих репресій супроти тих відосередних сил, що намагаються шкодити її нації державі. Але ці обов'язкові прикмети не повинні витворювати гіпертрафованого поліційно урядницького режиму де найвищим і при тому безапеляційним зверхником суспільство стає навіть найменший бюрократ чинуше, ніж тим диктатуру таку то вже перетворилася в самоціль, якраз і характеризують такі тенденції. Саме її внутрішнє зміст веде до надмірного етатизму і запровадження складної централістично адміністративної системи, навіть там, де вона не лише зайва, але й виразно шкідлива, сковуючи всі вияви життя примусовим регламентом, витискуючи на ньому тавро урядницької бездушності і механічності. Такий централізм унеможливлює і суспільну самодіяльність, і індивідуалізацію громадянина, то без них утрудняється саме процес створення провідної еліти, бо формування творчість еліти найкраще розвивається в умовах свобідної, хоч і регульованої національно-державними інтересами, циркуляції суспільних цінностей і творчості. Така диктатура перетворює населення даної країни в безладне знаряддя, штовхана інерцію послуху і дисципліни. Дисципліна в суспільно-політичному житті необхідна взагалі, а в нашому підкопаними демолібералізмом, а в нашу підкопану демолібералізмом епоху особливо. Одначе ми переконані, що перед посилкою внутрішньої зорганізованості і зовнішньої відборності державної нації не є самоврядова пресія. Зле, коли рацію даного устрою перед населенням удоводнюють лише поліційний комісаріат його приписує. Бо справжня сила політичного устрою і тих ідей, що в ньому заложені, найкраще унагляднюється в умовах відповідної свободи, де при збереженні авторитету влади і провідної зверхності. Забезпечення суспільства необхідні сфери критичного думання, чинної співучасті в державному житті і самовиявлення. В цьому, власне, і полягає справжня глибока ідея правової держави, що дисциплінуючи громадянина і підпорядковуючи його загальним цілям, водночас не позбавляє його права лишатися індивідуальністю, до яких висновків приводить у нас розгляд питання диктатури провідної меншості і маси, завдання тривалої реконструкції розхитаних основ політичного життя, вимагає тверезого критичного підходу до всіх виявів і минув, минувшини і сучасності, небезоглядний і легковажний розрив із всім попередній. Тому лише що воно не модне лише вміння доцільно узгіднити випробувані елементи старого з новими завданнями і формами. Є запорукою правильного погляду на речі. Це стосується проблеми існуючих тепер диктатур. Фашизм та інші націоналістичні рухи відкрили забути світ великих ідей в основу своєї чинності вони поклали здорові принципи авторитарності проводу нації, ієрархії обов'язку і дисципліни. На цих ідеях і принципах оперта їх велика місія лікарів хворої епохи. Одначе не слід забувати, що вони переходять початковий етап свого оформлення, що характеризується всіма позитивними особливостями творення нової провідної еліти в цих умовах. Диктатура є тим творчим, мобілізуючим і виховуючим фактором, що перевазе собою більшість і твердою рукою скермовує її до розбудови духових і реальних цінностей, не признавати нього можуть лише сліпці. Не признавати цього можуть лише сліпці або озлоблені прихильники старих з банкратованих талмудів. Проте у фашистівській та інших диктатурах також заховані і певні некорисні елементи, що ми їх підкреслювали. Вони ще в ембріональному стані, але прийде пора, коли їх діяння діяння ставатиме все виразнішим. Тоді повстане потреба перегляду цих систем і певних коректив відповідних відповідних зміненим суспільним умовам і нормальній потребі громадянина бути не лише об'єктом авторитарного обов'язку, але суб'єктом творчого права і від чуйності націоналістично авторитарних диктатур. До цих органічних потреб суспільного розвитку залежатиме будь дальший поступ, будь закастанелись і деградація, їх ідеї, науку і досвід зобов'язана використати українська нація в процесі своєї державницької розбови. Застосовані цих вартостей до нашого національного будучого полягає одне з завдань українського націоналізму. Проте український націоналізм не обмежує свою, свою творчість механічним копіюванням чужих зразків. Будучи українська держава не буде ні фашистівською, ні націонал-соціалістичною, ні примодерівською. Свідомий історичних традицій нашої нації, особливості її сучасної суспільної структури та прийдешніх завдань і всебічного розвитку, український націоналізм будує устрій України на власних, оригінальних, націократичних основах. До з'ясування внутрішнього змісту і устроєвих форм української націократії ми і переходимо. Шлюз. Націократія. Перше ідеологічні підстави нації. Український націоналізм змагає до створення політичного, соціального та господарського ладу самостійної української держави на принципах націократії для з'ясування внутрішньої суті і устроєвих форм. на Цократії та її відмінностей від інших політичних устроїв ми переглянемо по черзі головні програмові засади українського націоналізму, ідеологічних підстав нації та тих законів, що нею кермують починаючи. Ми вже в основному пізнали, як трактують націю державу різні політичні течії. Нагадаємо коротко ці ріжниці. Отже, політична демократія, хоч і визнає е, націю своїм раціоналістичним світоглядом, позбавляє духових пернів. Надміру матеріалізуючи єство в самій державі сучасна демократія, ставляючи в основу своєї ідеології звульгаризований лібералістичний культ особистості, який голосить, що ціль, ціль всього людина бачить лише технічний середник задоволення потреб суспільства його основного атома окремої людини. Соціалізм і комунізм засадничо заперечують націю державу вважають їх за переходову історичну і сумну необхідність. Що в будучому буде заступлена бездержавна інтернаціональною організацією суспільства і космополітичною нівеляцією всього людства, новітні націоналістичні рухи, фашизм і інше, добачаючи у нації абсолютні цінності, що приймається за непорушні догми, а державу ототожнюють із самою нацією як органічну форму існування. У своєму відчуванні та розумінні нації держави український націоналізм споріднений з останніми рухами. Для українського націоналізму українська нація є вихідним заложенням чинності та цільовим означенням усіх його прямувань. Він розглядає націю не як механічний збір певної кількості людей, пов'язаних лише спільністю території, мови і матеріальних інтересів, лише як найвищу органічну форму людського співжиття, що при всій своїй зрізничкованості має власний неповторний внутрішній і духовий зміст, творений від віків на підставі природних властивостей даної людської спільності і моральної єдності та стремління здійснювати свої власні історичні історичні завдання. На самі матеріальні підвалини існування, лише насамперед дух і воля нації постійно прояв, проявлювані в її творчості і змаганнях є підставовими чинниками її життя і сили, надаючи їй підтоманий відміни від інших націй, зміст і характер. Отже, націоналістичне розуміння нації у відмінність до ідеології демократів, соціалістів і комуністів, ґрунтується на спіритуально волюнтаристичному світогляді, себто такому, що головними підставами і двигунами життя нація вважає дух, і ідеї, і волю до творчості та боротьби. Противники українського націоналізму люблять його свій ставити в лапки і доводити його ненауковість. Мовляв, він оперти на метафізичних заложеннях, відриває поняття нації від реального життя і обертає її в якусь уроєну містику. Так, безперечно, не є. Націоналістичне розуміння нації не перетворяє її в якусь абстракцію що стоїть поза людьми, їх життям і інтересами. Навпаки, воно надає їх значення найголовнішою реальною підвали. Підвалення духового і матеріального життя, що об'єднує і окремих людей і їхні інтереси. Власна ідеологія націоналізму дає йому спроможність тверезими очима дивитися на світ, на всі його різноманітні явища та бачити весь неприхований зміст тих життєвих і моральних законів, що на них лише може бути оперте здорове існування української нації. На що ж казують ці закони в стислих питаннях нації? Насамперед на те, що кожна нація безнастанно побільшує свої духовні та фізичні сили, перебуваючи в стані невпинного зростання. Коли ці вияви не проявляються, то ще є доказом, то дана нація вже перебуває на шляхах упадку та деградації. І відповідно до цього зростання перед кожною нацією стає завдання здобуття тих загальних засобів, що для свого насичення і скріплення вимагає її організм. До певного часу ці середники здобуваються інтенсивним використанням внутрішніх ресурсів, але врешті приходить пора, коли вони стають невистачаючими. Тут проявляється своєманітний закон усякої інтенсифікації, коли в певному моменті пропорція вложених зусиль не дає вже відпо... не дає вже відповідного еквіваленту, бо останній все е, зменшується. Тоді перед нацією стає питання або самі спиняти свій розвиток, або шукати зовнішніх екз... екстензивних середників виладування своєї розгонової енергії. Ніяка здорова нація не піде на самообмеження, вона шукає поширення назовні і тут на своїх шляхах зустрічає інші нації, штовхані однаковими, але суперечними їй завданнями та інтересами. Так твориться явище, що його називаємо імперіалізмом. Національно-державницький імперіалізм це неминучий прояв історії. Він постійно, постійно діє без огляду на внутрішні політичні устрої державних націй, що змагаються між собою за протилежні інтереси. Демократично пацифістичні і соціалістичні теорії, що пояснюють імперіалізм недостачу розуму в людей діянням стихії руїни або впливами націоналістичної буржуазії не витримують ніякої критики, бо імперіалізм, беручи його в широкому розумінні постійних суперечностей інтересів і боротьби, за їх здійснення позначає всі без вимку історичні періоди. Існування людства. Життя має свої закони зовсім протилежні туподобним міщансько-обивательським світоглядам. Їх теорії, що зводять спокій до рівня ідеалу і добачають у ньому єдину можливість поступу, кваліфікуючи кожне змагання за регрес і вияв руйнистських сил, в найменшій мірі не відповідають правді життя та його твердій філософії як у фізіології життя чергується зі смертю, а відпочинок організму з його активністю, накопичення і витрати енергії, так і в суспільному житті періоди рівноваги і спокою заступаються періодами порушень і боротьби з того циклічного чергування явищ життя витворює свої генеральні напрямні, шумима ілюзорних переривань і зігзагуватості, творить загальну лінію розвитку. В цьому процесі неважко добачити чисельні приклади, коли довгі періоди спокою спричинювали занепад, тоді як війни ставали фактом, фактором поступу. Націоналізм усвідомлює собі і творче значення миру в певних умовах. Одначе це не засліплює його розуміння підставих законів існування нації і їх відношень між собою, що базується на, на уроєних мріях про згоду, братерство і пацифізм лише на неминучих противенствах. Пацифістичні демократи добачають можливість вічного миру в майбутньому морально-духовному природжі людей, що виключатиме всяке змагання. Комуна соціалізм фальшиво твердить, що сучасний національний поділ світу належить до історичної категорії. В будущому нас зникнуть, а з ними і причини міжнаціональних противенств. Ця теорія заперечує історію дійсність, трансформація рас і антропосоціологія, вказуючи внутрішнє міня або цілком зникаючи раси та їх етнічні вияви, витворюють на своє місце нові етнічні колективи, що їх розвиток йде не по лінії нівеляції, лише навпаки, диференціації зріжничкування цей процес не лише не спинився, але ще посилився в нашу епоху у вигляді прагнення навіть найменших народів до національної емансипації. Вислідом цих прагнень є сучасне явище націоналізму, що набирає вже світового значення. На етнічно національне поле людства впливає незбагнаний закон світобудови, що з безмежної великої різноманітності складових елементів життя творить його величаву суспільну гармонію. І чи ж можна думати, думати щоб цей ділаючий із глибини тисячоліть закон був змінений приписами спекулятивних марксистських та інших теорій. Будучні, будучність може колись змінити конструкцію суспільства. Думати, щоб ці зміни здійснювалися у вигляді запровадження світової однозгідної і одномовної космополітичної комуни. Одвічні побудники життя лишаться тими самими. Сама можливість переродження людської психіки, як це собі уявляють різні псевдогуманісти, є не лише нереальною, але й аморальною супроти цілої природи людини. Останнє творити себе, складний комплекс свідомостей, індивідуальних духових рис, інстинктів, побуджень, почувань і нахилів. В ній зосереджується сумарна сукупність добра і зла, а в цій сукупності перні сили. Почуття пристрасті, інстинкт боротьби є одним з найголовніших. Цього не можуть збагнути гуманістичні фантасти, що схильні переписувати розумові виключне значення та уважають людину за врожденого носія самого добра, що псується лише внаслідок побічних впливів і соціальних умов, заперечуючи в цей спосіб фізіологічний і психологічний. Бакани. Вони нищать в те, що поруч розуму надає їй життєву стійкість і імпульси до творчості її інстинкти. Розум і суспільна організація справді повинні ставити тверду межу шкідливим виявам цих інстинктів. В цьому і полягає змисл соціальності людини, але спроба її цілковитого знищення є утопійні та навіть шкідливі. Бо коли б навіть таке духове спацифікування людей здійснилося, то від того не ощасливилося б саме життя, бо що справді у зміст, глуст і радість полягають самому абсолютному спокою з безтурботним сірим животінням із дня на день, в запровадженні якогось всесвітнього санаторія з мільярдами анемічних євнухів на землі. Рівноділаюче творчого життя складається з елементів добра і зла, з напруження і відпочинку, з поразок і перемог, з втрат і надбань, з жертвених шукань і радісних хоч і важких здобутків. Основою існування є противенства, боротьба і сила. Виходячи із спиритуально волюнтаристичного світогляду, український націоналізм сприймає власну націю за найвищу, абсолютно ідейну і реальну цінність, видвігаючи гасла на це понад усе. Націоналісти хочуть бачити українську націю великою, потужною, могучою і щасливою. Розуміючи підстави існування, вони змагаються за створення для неї таких реальних умов, щоб могли б найкраще забезпечити її стійкість у сучасних і будучих змаганнях. Для цього вони мобілізують творчий дух і діючу волю нації, означуючи на основі їх її шляхи в прийдешність, висновуючи свій світогляд із єдиноправильного відчуття і зрозуміння законів, що кермують долею націю. Український націоналізм протиставить його всім іншим світоглядом. Ідеологія націоналізму є суцільна, неподільна, войовнича і непримиренна, непримирима. І немислимо узгіднювати з іншими ідеологіями. Український націоналів знає, що є спроводить своєю всяка національна ідея і національний інтерес є запереченням ідей та інтересів. Вийде із цього правила буває або тоді, коли дана національна ідея та інтереси не можуть протиставитися іншим. Тоді вони полягають чужій силі в лапках. Або коли між ними немає безпосередньої спірної стичності. Тоді можлива згода основана на або пільному егоїзмі і пошанування сили другої сторони. Тому свою ідеологію націоналізм будує на максималізмі, здоровому егоїзмі, любові до свого, непримиримості до ворожого і активізмі, здатному бути залізним тараном для розтрощення чужої сили, що схоче станути нації на перешкоді в обранні засоби визволення української нації. Націоналізм не обмежує себе ніякими загальнолюдськими приписами справедливості, милосердя і гуманізму. Уважаючи, що вони можливі до здійснення тільки в умовах взаємності, натомість прийняті абсолютно і застосовані до ворогів, вони часто стають джерелом внутрішнього розладу і причини національної поразки. Все це добре, що добре для блага, сили і розвитку моєї раси. Все це зле, що ці сили і розвиток послаблює. Це основна заповідь ідеології українського націоналізму. Як бачимо, ідеологія націоналізму є наскрізь реальною. Вона відображує в собі Накази національного існування і присвячує себе єдиній великій меті службі самостійної сабординації. Шлюз. Друга істота і завдання держави. Розуміння нації як найвищої своїй внутрішньої цінності і значення основи суспільного життя приводить націоналізм також до відповідного трактування істоти та завдань держави, у відмінність до соціалістичних протидержавних теорій, український націоналізм вчить, що передумовою забезпечення всебічного розвитку нації та її активної ролі в світовому оточенні є власна незалежна держава. Державна організація має узгіднити взаємочинність усіх сил нації та уможливляти їм свобідний розвиток. Вона в розумінні українського націоналізму має відображувати в собі співвідношення окремих національно-суспільних складників об'єднувати їх в оту суцільність і охороняти їх назовні силою і правом своєї суверенності, в лапках незалежності. Факт існування нації не конче зумовляється і державною незалежністю. Бувають і недержавні нації. З таких наразі є і українська нація. Проте тільки через власну державу нація стає творчим чинником історії і повноправним господарем своєї власної долі. Без цього нас завжди і неминуче стає предметом поневолення і визиску інших державних націй. Тільки державне існування нації в вповні здійснює і посилює чинний характер самої національної ідеї. Тому основне завдання нації полягає в поширенні державних меж насамперед на цілий пов'язаний із нею етнографічний простір. За цим промовляє не тільки духова і фізична непоєльність нації, але і усі підстави і власне будучини, неможливість чи невміння досягнути свого державного об'єднання позбавляє націю перед передпосилах дальшого незалежного росту а навіть спроможності правильно виконувати свої життєві функції. Тоді нації унеможливлюється не лише заспокоєння евентуальних потреб екстенсивного поширення, але й інтенсивне внутрішнє використання і власних ресурсів життя, а його духовими двигунами і протилежними інтересами накидає на це свій залізний закон. Згідно з ним, передумовою її здоров'я, сили і поступу є державна соборність. Без цього загрожує нація це розшматування руїна. Ось причина, чому український націоналізм із такою непримиримістю поборює поруч історичних ворогів, також москвофільства наших комунасоціалістів та гетьманців і пол полнофільства унда УНРівщині. Свідомої величезного значення об'єднання всіх земель української нації є головної підстави і здорового існування. Він протиставить цим групам концепцію власних сил, нації і національної революції, змагаючись за здобуття самостійної соборної держави, що є центральним пунктом його політичної програми. Засаду великодержавності ми підчеркуємо нарочито, щоб вказати на ті принципові розбіжності, що заход між українським революційним націоналізмом і ріжними так званими національними партіями в оцінках завдань і значення нашої будучої держави. Протисоборницька, а тим самим і проти великодержавницька постава партії пов'язана з їх фактичним відмовленням від всякої чинної боротьби за державність. Легалізм і опортунізм не є випадком. Тут діла їх збір, тут діла їх збірна психологія, оперта на старому фактичному світогляді з його скептицизмом, вірою в пацифістичну конструкцію життя, де правда, мовляв, сама перемагає. Бо чеже життя кермується розумом, а не сліпими стихіями. Цим раціоналізмом провали наші партії в найбільш рішаючі критичні для української нації моменти. Що з того вийшло, всі знаємо. Проте і після пережитого трагічного досвіду їх психологічне настало ніяк не змінилося. І тепер супроти боротьби, змагання жертв заборчого натиску, взагалі супроти всякої акції, що вимагає напняття волі та зусиль, протестує весь їх внутрішній зміст. Стан бойового поготівля і чинності вражає їх незвичним напруженням, відникає їх примусом жертв, необхідності поставити все на одну карту і поступитися егоцентризмом особистого інтересу. Тому відкидають вони тактику прямого революційного наступу з її непримиримостю і принципіалізмом, послуговуючись кон'юнктурництвом, спекуляціями, легалізмом, опортунізмом і філософією, якось то буде. Самостійності вони справді хотіли б, коли б хтось мені дав. Одначе нічого самі не роблячи для здійснення цього завдання, вони вже згори спишать саме демобілізуватися в очікуванні того спокою, що чекає їх у власній державі. Для того, власне, вони з такою завзятістю, справді гідною кращого примінення, виступають супроти націоналістичної концепції національних і міжнаціональних відносин що вимагає постійного зосередження сил, витривалості і чудної пильності, уважаючи націоналістичне гасло «Україна понад усе» за нездоровий або смішний шовінізм, а націоналістичну теорію перманентної постійної міжнаціональної боротьби і суперництва, де стояти може лише сильна ініціативна нація за шкідливий імперіалізм. Вони вже наперед, присягаючи, що здобувши державу, навіть лише у мужах Винницького павіту, ні за що не вестимуть супроти інших націй активної політикою. Примітка, це пророцтво. Ну, я думаю, що всі, хто з цього слухають, зрозуміють, що я маю на увазі е, наївне своєму доктринерстві та непоправно хворі та на нігілістичне ставлення до всякої вищої мети, що не вкладаються в вульгарні обивательські поняття спокою і добробуту одиниці, вони годяться лише на вимушену іншими оборону. Забувають при тому, що навіть оборона успішна лише в наступі. Український націоналізм хоче спричинитися до створення потужної і великої держави, що в стані була би кожночасна через свою внутрішню скріпленість і зовнішню активність найкраще здійснювати завдання української нації та захищати інтереси перед іншими націями. Я вказувалася у цьому устрімлінні, він послуговується насамперед засадами здорової, егоїстичної, національної моралі, не обмежуваною ніякими принципіальними умовами і виключністю національного інтересу, що стає для нього превище всіх загальнолюдських доктрин. Заперечити життєву рацію цих прагнень і принципів націоналізму ніхто не в силі, не може цього зробити і про тивні йому партії. Тому в боротьбі з націоналізмом послуговуються вони провокаційними брехнями, свідомо викривляючи його ідеологію і програмові завдання. Вони твердять, що націоналізм хоче поневолити власне суспільство і перетворити його в сліпе, безчинно знаряддя послуху кліці диктаторщиків, що каже держава, це я ототожнюючи український націоналізм із фашизмом, і при цьому в кривім дзеркалі брехливо представляючи самий фашизм у спекулятивній надії, що ширшому громадянству недоступні його джерельні студії, крім безграмотних і демагогічних брошурок. Вони тенденційно ставляють його в суспільній опінії за протинародний рух і пужала громадської свободи. Між тим, український націоналізм, признаючи за фашизмом велику історичну заслугу і дійсно наближуючись де до нього своїм ідеологічним змістом, є водночас рухом наскрізь оригінальним і від нікого незалежним. Він орієнтується лише на завдання власної нації, що якраз ніяк не можна сказати про наші партії, що свої прив'язаності до чужих неорганічних ідеологій цілком забувають умови та вимоги власного національного оточення. Націоналізм вчить, що коли це уявляє собою підставу людської спільноти і джерело її духової та матеріальної творчості, то держава це життєво здійснення нації. Це засіб, що забезпечує удосконалює збагачує існування, як рівно ж означує історичну роль між іншими націями в націоналістичному світогляді, нація і держава виступають як одно ціле та й найвища в її ідейній і реальній вартості мета. Що означається поняттям державної нації? Для націоналізму держава не є відірваною від життя і людей самоціллю. Натомість вона стає поруч із нацією найвищою ціллю, що її націоналізм підпорядковує всі інші цілі та інтереси, клясові партійні, групові і особисті. Таке розуміння істоти держави далеко відбігає від поглядів на її природи політичної демократії, а зокрема демократії української. Останнє тепер перебуває під прокляттям примітивною та безтрадиційною ідеологією, що з особливою силою проявляється себе серед бездержавних національних суспільств, зводячи здоровий у своїй речовій основі постулат індивідуальної свободи до абсурдного анархізму в думках і діланню, а поняття особистого інтересу до отопілої міщанською своєкорисністю наша радикальна і соціалістична демократія являє собою застрашуюче видовище ідейного і політичного нігілізму, що стає запереченням усякої системи, ієрархії і громадського ладу, вище неуємні вартості держави для неї це для неї не більше як реакція або і контрреволюція. Пересякнена і тепер забобонністю нігілістично драгоманівської науки. Воно до всякої державної організації ставиться з засадничою підозрілістю. Всякий державний устрій, крім її власних програм, де все, крім елементів державництва і взагалі представляється не інакше як поліційний комісаріат, де когось обов'язково мають душити і поневолювати. Вона взагалі найкраще почувається в умовах дезорганізованості, а як і в організації, то найрадше під чужонаціональною рукою. Одначе, коли б таки прийшли до створення власної держави, то Унда Унерівський і радикал соціалістичні демократи інакше собі не мислять, як ворої тої кооперативи, де кожен міг би вільно ходити за добробутом, при тому з якнайменшим тягаром державних обов'язків і жертв. Цей спосіб розуміють вони ідеї громадської громадської свободи і людських прав. Між тим, так не є. Так не є і не сміє бути. Здорова і альтруїстична супроти власної нації. Ідеологія українського націоналізму не може погодитися на трактування держави лише за технічний середник задоволення громадських і особистих інтересів. Держава це не крамничка, що до неї ходить тільки за потребою, стоячи на службі національно-громадських інтересів, допомагаючи в їх здійсненню цілому суспільству і поодиноким громадянам, держава водночас має свій власний незалежний зміст і характер, випливаючи із зверхності і мети та загальності її значення сама природа і національна історична суть обдаровують її вищими вартостями, що перед ними мусить коритися частковий і дочасний інтерес. Дер... Жава це не тільки організована доцільність, це насамперед святе святих націй, що зобов'язує кожного громадянина до служіння жертв і високих духових поривів. Не внутрішня боротьба часткових інтересів, тільки солідарні, узгіднені зусилля цілого суспільства, спрямовані на забезпечення сили і влади держави, можуть гарантувати волоні нації всім і прошарування внутрішній мир, охорону працю, законність, соціальну справедливість і розвиток. Це конструктивне завдання. Націоналізм означає в гаслі держава вище кляс і партії. Державний устрій, націоналізм будує на авторитеті владі і організовані на органічному принципі участі в державному керівництві працюючих верств, працюючих верств української нації. Підкреслюємо працюючих верств, бо націоналістична ідеологія цілком далеко як від соціалістичної демагогії, так і від протисуспільної реакційності клерикально-гетьманського консерватизму, зумовляє рівність у громадських правах і участь у державному кермі насамперед обов'язком громадянина та його працею на користь нації та держави. Тільки творчі, продукуючи соціальні складники нації вважає націоналізм управленими і гідними до керми державою. цих власне складників творитиметься справжнє провідноверство. Натомість соціальним хижакам, суспільним неробам, шкідникам і політичним отаманам націоналізм відмовляє не тільки право на керування керівництва, але і саме рації існування. На цих принципах будується устроєва концепція українського націоналізму, то є, її називаємо націократією. Політичні, соціальні і господарські форми націократії ми переглянемо нижче. Тепер подаємо її загальну дефініцію. Отже, націократію, називаємо режим панування нації у власній державі, що здійснюється владою всіх соціально корисних верств, об'єднаних відповідно до їх суспільно продукційної функції в представницьких органах державного управління. Шлюз. Третє. Суспільна виробнича структура нації. Нація це вічність, вчить український націоналізм. Коріння її виростають із глибини віків, а розвоєвий гін прямує в незбагнену прийдешність, являючись підставою існування даної людської спільності. Нація єднає в своїй тяглій незмінності і окремі складники, органічно у своїй духовій і фізичній істоті як цілість вона і цим складникам надає в кожну пору історичного розвитку органічний характер. Внутрішній поділ нації на окремі складники мінявся щодо їх суспільних форм і функцій в процесі історії. В нашій епосі цей поділ у середній нації означується існуванням окремих соціальних груп населення. Проблеми соціальних груп, їх взаємочинності та відношення до нації держави належать під цю пору до найбільш спірних і актуальних. Власне, тут лежить вузол боротьби, ідей і суспільних антагонізмів, що стресає сучасність, зроджуючи соціальні конфлікти і революційні зриви. Щоб зрозуміти причину цих явищ, треба розглянути ті процеси і побудники, що приводять до загального поділу. Кожна національна спільнота має дві сторони свого буття – духову і матері... матеріальну. Коли перша є джерелом і творчості, то друга це те реальне тло, що на ньому ця творчість конкретизується в певних матеріальних надбаннях, як духова творчість улягає законам якісної індивідуальної градації, спираючись на ній, націоналізм заперечує комуністичний психоз колективу, що не творить лише ділає культуру, так і матеріальна чинність суспільства базується на виробничій градації що диктується життєвою доцільністю і називається суспільне господарським поділом праці. Принцип господарського поділу праці обсервуємо вже в примітивних суспільствах сторони В міру культурна, в міру культурно-матеріальних розвитку та поширення товарового обміну цей розподіл все поглиблювався витворюючи окремі суспільні групи, цехи, виробничі корпорації, стане людей, зайнятих виробництвом конкретних господарських продуктів, що їх обмін забезпечував їм існування. В цій історичній добі знаходимо початки теперішнього суспільного розгалуження націй протягом останнього століття. При капіталістичній системі продукції обміну господарський поділ праці пішов приспішними темпами і оформився в сучасній технічно виробничій спеціалізації і соціально-класовій диференціації суспільства. Як бачимо, розвиток суспільно виробничої структури нації прямував органічними шляхами відображаючи в собі більш ускладені вимоги життя і господарської продукції. Слід зазначити, що розподіл суспільних функцій не обмежився на самій господарській ділянці. Він впливав також на нерівномірну концентрацію багатств, запроваджував протилежність матеріальних інтересів і спричинявся до витворення відповідних політика політика устроєвих систем в історії, де право на владу і панування здобували упривілейовані економічно сильніші групи, що накидали обов'язок послуху і господарську залежність матеріально слабшим. Ціла історія позначається цим змаганням багатства з бідністю за перерозподіл матеріальних дібр і за політичні впливи змаганням, що узмістлю, узмістовлюються в сучасному широкому понятті соціальної боротьби та експлуатації. На фоні цих процесів виринає ряд питань, коли суспільне виробниче розподіл нації явище органічне, то чи справді стають неминучі і антагонізми її окремих складників. Чи Чудесна соціальний гнет і експлуатація економічно слабших сильнішими мають характер закономірності. А коли так, то чи означає те, що сама концепція суспільного життя є несправедливою <coughs> і аморальною до розв'язки цих питань демократія і комуносоціалізм підійшли різними шляхами визначаючи факт соціальної нерівності. Політична демократія шукала способів і направи, головна в площині етичній, і здавалося, що досить проголосити свободу індивіда, виховати його на гаслах рівності братерства, як цей індивід, а за ними всі інші, виявляючи своє прагнення у волі більшості запровадь корисний і відповідний справедливій логіці життя суспільних Між тим, демократичні теорії привели до несподіваних і протилежних практичних наслідків. В епоху демократії, і капіталізму, соціальна нерівність, матеріальний визиск, праці і політичне панування фінансово-партійною олігархічною меншістю над більшістю набрали особливо виразних і антисуспільних форм. Комуна соціалізм не вірив у направляючу силу етики, особливо буржуазної етики. Конструктивний вплив може мати лише соціалістична етика, то буде наслідком соціально-політичної і економічної перебудови суспільства, а не її причиною казав він. Заперечуючи органічність нації і окремих складників, кляс, крім пролетарської комуна, крім пролетарської, комуна соціалізм видвинув програму соціальної революції, що має скасувати приватну власність як головну причину соціальної нерівності і експлуатації, і створити безкласово у лапках однокласове суспільство з соціалістичними засобами господарського виробництва. Комуна соціалістична концепція грішить не меншими помилками, що і демократична. Бо коли демократія, прикладаючись, покладаючись на логіку гри стихійних сил, недооцінила значення організованого втручання суспільства, соціально виробничі процеси то на соціалізм переоцінив можливості планово регулюючого принципу в спільному житті, зводячи останнє до шкідливого схематизму і духово-матеріальної нівеляції. кому на соціалістичний теоретичний план створення однотипового унітарного однокласового пролітарського суспільства. То, мовляв, єдине може усунути визиск і нерівність. Заперечував органічний суспільний розподіл і тому завів у практиці. Це підтверджує і дійсність СССР. В совєтській реторті відбувається нова суспільна диференціація, а з нею кристалізується стара соціальна нерівність. Дарма що знаменовується вона тепер іншими назвами. Раніше були їх благородія і потомственні дворяні, тепер партсекретарі і знатні люди комунізму. На тлі цього процесу стає все більш виразним і матеріальний визиск дійсно працюючих псевдопрацюючими. Цей визиск переходить в особливо жорстоких і характерних для новоришей конквістадорів, що несподівано для самих себе вийшли на кінесторії формах. З інших заложень виходить при розгляді порушуваних проблем націократична концепція. В розвиткові внутрішніх відносин нації вона добачає органічний процес сполучення духа і матерії, що витворяє в кожну тяглу історичну добу Питоманий їй суспільно-виробничій і устрою форми, конструктивна чи деструктивна значення цих форм в даному історичному періоді залежить від їх своєчасності і пристосованості до збірних потреб суспільного організму, що невпинно розвивається. Тут спостерігаємо еволюцію, що має свою логіку і розставляє історію в певні послідовні етапи. Та що, наприклад, в добі меркантилізму Кольбера не існувало літаки, сучасні банківські концерни або не було не було наукового соціалізму, не є випадковою. При розгляді суспільних форм цієї еволюції з перспективи часу годі встановлювати їх соціальність чи антисоціальність, справедливість чи несправедливість на критеріях сучасних політичних теорій і етичних понять. Цієї власне помилки допускаються комуністи, коли в усіх навіть е, прадавніх періодах історії знаходять чудесне підтвердження партійних законів Маркса Ліна Сталіна і таки наші соціалістичні соціологи, що описуючи добу князя Володимира або Богдана Хмельницького, підходять до неї з критерієм темпераментного есерівського агітатора і буряна карта цих мерців за те, що були вони буржуєми поміщиками і ворогами працюючого люду. Коли не помиляємося, таке, таку науку розвивав у своїх писаннях. Микита шиповало. Бо коли соціальну справедливість розуміти не тільки під кутом сьогоднішньої можливості для всіх людей, добре їсти, одягатися і відпочивати. Але у широкому плані історичної рації, то покажеться, що всі витворювання нею соціальні, господарські, політичні і правні інститути були потрібні як складові елементи загального прогресу, а тим саме до свого часу і справедливі, і етичні. Соціально несправедливе і неетично ставало воно тоді, коли дальше завдання суспільного розвитку переростало їх зміст і призначення, перетворюючи їх із факторів будуючих в гальмуючі або і руйнуючі. Справила, одначе, ці старіші інститути. В лапках політичний устрій, господарські системи, суспільні стани і так далі, набираючи вже виразних паразитарних шкідливих форм, вже ще силкувалися вдержатися при житті і творили серед своїх прихильників в суспільстві своєрідні консервативні або реакційні течії. Аж поки цілковито не щезали збагачуючи досвід, досвід і архів історії. Ці зміни найчастіше переходили в умовах боротьби, противенства, інтересів і соціальних антагонізмів, поки нові фактори не привертали порушену рівновагу. В циклі цих історичних явищ помічаємо, що коли еволюція стабілізує певний уклад суспільного існування, в матеріальному плані, то революція виступає в ролі його коректора, черпаючи своє новаторство в площині ідеї і духа. В істоті своїй націократія також є еволюційна і революційна. Ця перша прикмета виявляється в стремлінні зберегти актуальні і животворчі сили суспільного укладу та забезпечити для них найкращу мову розвитку тоді як друга в організованій здатності своєчасно усувати перешкоди, що стають на дорозі прямувань суспільного організму. Тому, у відмінність до інших політично устроєвих концепцій, насократія не має прикмет схолістичного доктринерства, оперта на осталому світогляді вона в розбудові суспільно-виробничих і політичних відносин внутрі нації керуються не мертвими чи там паперовими по програмами, лише безпосереднім вчуванням в потреби нації та її окремих елементів. Націократія визнає, що нерівність іманентна, істотна суспільству. Хай цей закон заперечує демократичні ілюзії, і комуна соціалістична демагогія, проте він відповідає різноманітності і градації самого життя, що ніколи не вкладається в однотипні схеми. Справді, конструктивне завдання суспільства полягає не в безнадійних утопіях уравніловки. Якраз тут класично збанкротував комунізм. лише в організованому стремлінні до радикальної направи сучасної виробничої анархії, до знищення паразитарної експлуатації інтелектуального і фізичного труду, олігархічної безвідповідальності і станова клясових буржуазних і комуністичних абсурдів, що творять хворобу нашої епохи. Як будемо бачити, в цій власній площині шукає націократія на право соціальних відносин, виходячи з принципів якості, творчого обов'язку та національної етики вона будує лад здібний забезпечити кожному продукуючому членами суспільства всебічний розвиток, правове положення і справедливий еквівалент в лапках оплату його праці. Серед нації дійсно проявляються певні розбіжності інтересів окремих суспільних груп, та це в найменшій мірі не виправдовує. Комуна соціалістичних теорій, заперечення самої нації і клясової війни, як у фізиці або фізіології, так і в нації переходить процес взаємного притягнення різнорідних по своєму змісту елементів. Вона зазнає невпинного обміну спільних речовин, що забезпечує загальне здоров'я. Основою цієї внутрішньої гармонії є насамперед духова волові фактори, але крім їх, випливають і фактори матеріальні, бо мимо певної стичності ці матеріальні завдання та інтереси найкраще здійснюються і забезпечується в організуючих і контролюючих рамках нації держави. Гармонія, гармонійне співробітництво соціальних груп порушується і зазнає внутрішніх зривів в умовах застарілості суспільно-виробничої структури нації. Коли поруч актуальних груп для даної історичної доби задержуються ще при житті а то й пануванні ті складники, що вже пережили свою соціальну місію і, відмираючи в клітинах нації, стають паразитарними. Власне, тому насіократія, заперечуючи пролетарську фікцію комуна соціалізму з найменшою нетерпімістю ставиться до українських такі реакційних або так званих консервативних течій, що під спекулятивного, що під спекулятивною під покришкою трудових монархій намагається штучно відживити паразитарні а і антисуспільні, поміщицькі і протофісовські сили за фундамент своєї суспільно-виробничої періодичної будови на Сократі бере животворчі, характерні для нашої доби і інтересів української нації, основні групи селянства, робітництва і провідної, продукуючої інтелігенції, що є еманацією втіленням цих перших двох соціальних груп, ведучи їх отворчу бадьору будучність не шляхами антагонізмів і війни всіх проти всіх, лише соціального миру і солідарності. Солідарності. Шлюз. Четверте. Соціально-економічні підстави націократії. Націократія як режим панування нації у власній державі здійснена владою всіх її соціально корисних верств лишилася б утопією, коли б націоналізм не спромігся оперти її на здорових соціально-економічних підставах, націократичні принципи надкласовості і національної солідарності перетворилися б на практиці в пусті слова. Коли б український націоналізм не мав усталеного погляду на сучасну соціально-економічну проблематику та не знав практичних середників і конструктивної розв'язки на Україні. Треба ствердити, що до проблеми надкласової держави і до самої можливості узгодження інтересів окремих соціальних груп. Частина суспільної опінії ще й тепер ставиться зо скептичним зас... застереженням. Причини цього явища не можна пояснювати лише самими провокаціями московського комунізму, його інтернаціонально соціалістичних у нас, наприклад, радикал-соціалістичних, есерівських і ездеківських підголосків. Бо поруч із націоналістичними рухами різних народів, їх боротьбою за творчу, справедливу відповідно сучасному розумінні суспільної етики внутрішню солідаризацію нації – на уламках капіталістично-буржуазної демократії. Жирують ріжні групи, що використовують гасла націоналізму для своїх антисоціальних цілей. Ці непокликані і підозріли націоналісти виходять з переважно з середовища спекулянтів фінансового капіталу інтернаціональних біржових пройдесвітів типу Ставицького, власників земельних латифундій, що використовують найбільш хижацьку оренду орендаторського капіталізму, безжурних стригунів, дивідендних купонів на цінності, витворювані інтелектуальною і фізичною працею інших людей і так далі, свідомо ігноруючи те, що Націоналізм це революція, спрямована лише до обновлення національного життя, але й до радикальної зміни перестарілих і паразитарних соціально-економічних відносин. Ці легалізовані гангстери капіталізму часто підшиваються під націоналізм, проголошують себе за його союзників і маніпулюють його конструктивними принципами в деструктивних завданнях соціальної реакції. В українській дійсності роль згаданих соціальних паразитів на щастя вже не актуальна, бо вони з корінням вирвані в часах революції. Що найвище їх останні рештки гніздяться лише на еміграції. Здобуваючи, що правда, в останніх часах співчуття серед частини найбільш назадницьких е, галицьких парафій безуспішно вичерпавши всі свої аргументи про трудову монархію і консерватизм, завівшись на концепціях Божих влад та інших гетьмансько-клерикальних енцикліках, вони і собі проповідують націоналістичну теорію надкласовості і національної солідарності, стараючись цими словесними жонглюванням замаскувати протинародні наміри господ помещиків з берегів Ванзії. Між тим справжня солідаризація і пріоритет збірних інтересів нації можливі до здійснення лише в умовах такої політичної і суспільно виробничої реконструкції держави, що спираючись на надкласову суть націократії, не тільки забезпечила би регулювання соціально-економічних розбіжностей, але і це найголовніше звела б саму їх можливість і причини до мінімуму. Вище ми вже згадували, що цілковіта усунення цих розбіжностей немислима для націократії. Цьому суперечить закон суспільна виробничої диференціація нації. На бігунах нашої епохи бачимо дві соціально-економічні системи: приватно-власницький капіталізм, демократія та державний або псевдосоціальний в лапках капіталізм московського комунізму, зароджений вимогами технічного розвитку і ускладненням суспільної структури. Класичний капіталізм сперся на потрійній формулі, що її конкретизували в своїх теоріях Адам Сміт та інші економісти минулого століття, недоторкані свячені приватній власності, господарській свободі і приватній ініціативі, стимульованою прагненням капіталістичного зиску. Як бачили ми при розгляді проблем політичної демократії, спочатку капіталізм справді був соціально корисною дієвою силою технічного і цивілізаційно-культурного поступу. Пізніше ускладнення господарського виробництва і розподілу перетворили значну частину капіталістичних принципів в анахронизмі, що фатально штовхали самий капіталізм на антисоціальні маневці, зносила своєму поступі і закостеніла на високих в лапках логічних безчинних клик кличах політична демократія не спромоглася вчасно ці анахронізми скоригувати і лишила події, кудитися до цілком нелогічного кінця, що супроти нього, нього не може тепер не боротися конструктивний суспільний інтерес, мораль і етика. Сучасне положення капіталізму замало пояснювати кризою товарової перепродукції, дефектами обміну і грошової циркуляції, існуючи на перестарілих, гніючих соціальних підпорках капіталізм переживає справжню глибоку революцію, що з господарської площини переход у суспільну політичну війну всіх проти всіх. Доба продукуючого соціально корисного капіталізму з творчим розмахами його колишніх капіта... капітанів, що одушевляла теорії Сміта, скомпрометована анонімним, позбавлена всяких, всяких творчих стимулів фінансовим капіталом, що ціль свою добачає спекуляції штучними символами реальних цінностей на шкоду суспільним інтересам. Приватна власність з засобу добробуту і господарського скріплення спільних мас перетворилася в середніх застрашуючої соціальної нерівності. Приватна ініціатива з побудника господарської діяльності обернулася в анархію виробництва і монополь хижарських клік. Природне устрімлення людини до зиску вілялося в, легалізу... в легалізуванні форми експлуатації праці, а сама праця обернена в звичайний товар втратила свій колишній духовий зміст, свою мораль і творчу філософію. Нелогічно змагати до направи певних наслідків безусловно причин, що їх зроджують. Так само нелогічні спроби поєднання націократичних принципів надкласовості і соціального миру з силами капіталістичної реакції, що зроджують суспільний паразитизм і перманентні соціальні антагонізми. Ті, що ігнорують цю логіку, ведуть нечесну гру. Соціалізм, коли відкинути його неприродний матеріалістичний світогляд. До певної міри правильно викрив антисоціальні дефекти капіталістичного устрою але саме помолився в своїх висновках. Його спрощена механічна схема могла дати лише такі наслідки, що їх бачимо на практиці московського комунізму. Комунізм у площині суспільне політичну нову формою, але стару змістом соціальну рівність сполучену з узурпаторської кліки, а в господарській неповоротливу, хаотичну дарма що планову машину державного капіталізму, що, вбивши всі здорові стимули праці і приватного інтересу, душить країну смертельним пресом визиску, безглуздого експериментаторства та марнотратства народних сил. Українська націократія свою соціально-економічну політику будує на критичному досвіді і поєднання старих досильних елементів із новими формами та завданнями суспільного життя. Внутрішні суперечності капіталізму очевидні, вони з усе більшою силою позначатимуться на зар... з анархізуванні внутрішніх відносин демократії. Проте помилкою буде думати, що всі його засади втратили свою актуальність. Життєздатні принципи капіталізму націократія в зреформованих суспільно-виробничих умовах. Так вона не заперечує приватну власність, економічну свободу і прагнення господарського зиску. Власність, приватна ініціатива і право на зиск це проблема не лише економічна, але і психологічна. Вони є основними рушійними силами господарського розвитку. Де ці сили паралізовані, там вбивається само суспільне життя, а з ним і творчу відповідальність громадянина. На їх місце приход бюрократична е, і ліцемірне ханжество, що ховає під брехливою маскою штучно погамовану людську натуру, приклад комунізму. Але водночас націократія перевертає цим рушійним силам їх втрачений при капіталізмі властивий вміст, інститут приватної власності, господарство свободи і стимулу зиску, що в умовах капіталізму перетворилося в легалізований спекулятивними формулами священності і економічного лібералізму, засіб хижарського визиску, в монополь панування клік і в аморальне право паразитарного споживання плодів праці інших людей, нічого взамін не продукуючи, вона обмежує твердими рамками творчого обов'язку встановлюючи рівновагу між авторитетом держави, інтересами цілого суспільства і приватними стимулами господарюючого індивіда. Твердження соціалізму, що приватно власницькі елементи капіталізму мають тенденцію переростати в антисоціальні вияви, підставно в умовах нерегульованого стихійного характеру соціальних відносин. і господарської продукції. Для збереження згаданої рівноваги націократія надає своїй соціально-економічній системі комбінований характер та приватна власність і економічна свобода сполучатимуться з здійснюваними державою принципами господарської планової контролю і з певними родами колективної націоналізованої. Муніпалізованої та кооперативної власності там, де вона обумовлюється самим характером господарства. При розбудові держави Нацократія стане перед наслідками, що їх створила на більшій частині наших земель соціальна революція. Австрагуючи від факту сучасної окупації України ворогами, ці наслідки в ніякому випадку не можна ігнорувати. Вони виявлялися в двох позитивних напрямках: в знищенні чужого приватного фінансового, промислового і аграрного капіталу та в створенні нової суспільно-виробничої структури нашої нації, що характеризується наявністю трьох вирішальних соціальних груп продукуючи інтелігенції селянства і робітництва. На Сократі заперечує реставрацію капіталістично поміщицького ладу в його колишніх формах. Засаднича шкідливість такої реставрації поглиблювалася б на Україні ще й відсутністю національних капіталів. Вона означала б насамперед повернення ворожих націй, московська по і других визискувачів, уводячи таким чином у національний організм не лише елементи соціального, але й державно-політичного розкладу. Тут, між іншими, ховається одна з причин, чому український націоналізм ставиться з непримирімістю до орієнтації наших угодовських партій на союзників і різних підозрілих інтернаціональних спекулянтів. Зберігаючи комбінований принцип колективного і приватного інтересу, на Сократі. Індустріальний розвиток країни будуватиме на мішаних засадах націоналізованої, тобто удержавленої муніципалізованої кооперативної і приватно капіталістичної промисловості. Націоналізації підлягають насамперед такі вирішальні для господарського розвитку країни та її оборони галузі, як здобуваючи важка хімічна промисловість, транспорт і так далі. Удержавлення всіх цих родів промисловості, крім їх основного значення, обумовлюється низкою важ... важних причин, що їх тут детально не розглядаємо, а зокрема тим фактом, що якраз тут, в умовах приватно-капіталістичної ініціативи, неминуче виявляються найбільш антисоціальні прояви капітала концентрації і монополізму, що шкодить суспільним інтересам. Муніципалізація поширюває... поширюватиметься на підприємства, що обслуговують певні ділянки комунальних потреб, електричні станції, водотяги, місцеві комунікації і так далі. Натомість більш більш Натомість більшість ділянок так. Е, Зване легкою споживчої промисловості, що продукує готові фабрикати та вироби масового попиту, творитиме при виробничій соціальній контроль держави поле примінення кооперативної і приватно-капіталістичної ініціативи. Досвід комунізму показав, що до яких карикатурних, бо навіть трагічних наслідків довелось спроби заступати ту творчу роль приватного почину бюрократичним етатизмом. Слідуючи з черги базової господарської самодіяльності буде торгівля, зосереджуючи в своїх руках монополь у деяких сферах зовнішньої і внутрішньої торгівлі, як також і політику регуляції товарових цін, держава сприятиме розвиткові кооперативної і приватно-власницької ініціативи при обслуговуванні цієї важної функції суспільного обміну власне тут, в сполученні з промисловою діяльністю, знайде собі основу для розвитку конструктивної у своїй соціальній місії кооперативно-приватний національний капітал. Поруч із цим держава проте гуватиме розвиток ремісництва там, де воно не втратило свою суспільну господарську актуальність. Принцип приватної власності поширюватиметься і на міські нерухомості в сполученні з муніципальною корпоративною власністю, ангажуючи приватний капітал у обмеженні сфери господарської діяльності, нас ократі не забуває його антисоціальної тенденції перестати своє конструктивне призначення і виливатися в паразитарні форми. Для унеможливлення цього держава координуватиме в своїх руках усі ділянки соціальної і фінансової політики, в лапках охорони праці, колективні договори, нормування прибуткового відсотку, емісії, біржа, девізи, чековий і вексельний обіг, податкова система і так далі. Регулюючи зріст і перерозподіл національних багатств в інтересах свого суспільства аграрну політику на Сократі буду на ствердженні позитивного факту експропріації капіталістично-поміщних господарств на Україні і застосує цей принцип на всі інші терени держави. Ця експропріація ще не відбувалася. Поруч з цим підлягатимуть вивласненню і посілості протигованих окупаційними владами чужо національних колоністів вивласнення поміщицьких і колонізаторських посілостей не підлягатиме викупові. Саму таку можливість на Сократі вважає абсурдною під оглядом національно-політичним. Поміщики і колоністи в своїй масі є чужонаціональним, московсько польським, румунським і так далі елементом і шкідливий під оглядом соціально-економічним. Знесилена окупаціями українське селянство вимагатиме від держава особливо сприятливих умов для свого розвитку. В цих умовах викупні платежі лягали б на нього невиправним тягарем, являючись водночас прихованою формою фінансування ворожих в Україні паразитарних елементів, найбільш відповідно інтересам нації, завданням сучасного сільськогосподарського виробництва формою на крас секреті визнає приватна власницька трудове середнє селянське господарство, розбудовуючи цю аграрну систему і регулюючи мобільні землі в цілях унеможливлення її нової нетрудової концентрації, держава допускатиме і колективні форми землеволодіння та землекористування в лапках трудові спілки, продукційні кооперативи і так далі. Там, де це виправдуватиметься умовами продукції і виробничими звичками селянства. Так представляються основні соціально-економічні підстави націократії, їх внутрішній зміст іде по лінії пріоритету збірних інтересів нації і національної солідарності, що знайдуть своє здійснення в своєманітній формі організаційного суспільства. Цією формою є державний синдикалізм шлюз. П'яте. Державний синдикалізм. Соціальне поділ внутрі нації це конечність, створювана розвитком суспільно-виробничих відносин, соціальні групи або як їх називають класи нації. Це органічні спільноти, що в кожному даному історичному періоді надають структури суспільства конкретних форм і означають її завдання. Проблема соціального поділу нації надзвичайно складною і многогранною. Її неможливо розрішувати ані методами клясової реакції, що намагається здержати розвиток суспільно-політичних і господарських відносин, як це робить сучасний капіталізм, ані вузькоглядними догмами перманентної клясової війни як це робить комунасоціалізм. Дійсність свідчить, що капіталізм і комуносоціалізм проявляються в соціальній площині, в однакових по суті, хоч і відмінних фо фо у формах, негативних наслідках, якраз тому, що обувани є насамперед клясовими концепціями. Надміру протегуючи одну соціальну групу в першому випадку буржуазію, в другому штучно сфабрикований пролетаріат, коштом життєвих інтересів, а то існування інших груп, вони унеможливують усебічний розвиток суспільного організму, самодержаву і владу обертають у знаряддя своїх клясових цілей. Націократія заперечує принцип класової боротьби та право Кримсельгруп на монопольне панування в державі і на експлуатацію суспільства, розглядаючи нас, як живе, суцільне, хоч і різноманітне в своїх складових частинах єство. Вона розв'язку соціальних проблем переносить у площину національної солідарності, що визначає, пріоритет інтересів нації держави над інтересами окремих груп. Видвігає принцип надклясовості здійснення класової солідарності можливо лише на базі пристосованої до неї господарської системи, стверджують, що ні, капіталістичний, нікому не соціалістичний устрій не посідають необхідних для цього прикмет. На цьократі, як бачили ми вище, розбудовує власну господарську систему, де різноманітність стимулів економічної діяльності та інтересів поодиноких соціальних груп, узгіднюються і зрівноважуються плановим втручанням держави, що паралізує переростання господарських засобів в антисоціальні фактори та регулює справедливий розподіл національного доходу між всіма продукуючими верствами нації. Одначе цього замало, бо економічна політика, а з нею і зверхницька роль держави можуть давати корисні наслідки лише тоді, коли саму державу і її владу персоніфікують не клясові і узурпаторські кліки, як це бачимо в умовах капіталістичної демократії і комуністичної диктатури, а ціле національне суспільство зорганізовано в формах, що беручи його за неподільну єдність. Водночас рахується з його органічним функціональним розподілом на окремі частини соціальні групи. Цією формою суспільної організації є для націократії державний синдикалізм. свої практичні суті синдикалізм це насамперед умовлене розвитком господарської. Спеціалізація об'єднаних людей, зайнятих виробництвом у певній господарській галузі для охорони їхніх професійних інтересів. Вияви професійну організації, бачимо вже в середньовічних корпораціях, що в свій час відіграли велику економічну роль у феодальному суспільстві. Капіталізм і нові ідеї економічного лібералізму спричинилися до занику Занаку корпорации. Воск установий монополістичний характер старого корпоративного устрою вже не міг узгідниться з вимогою вільної гри капіталістичних сил та згодом антисоціальні тенденції капіталізму, що все загострювалося з розвитком нового класу промислового пролетаріату, здорожуючи клясову боротьбу, викликали появу нових форм професійних об'єднань. Так звані синдикати, звідси назва синдикалізм, синдикалістичний рух, проявився в кількох формах, але найбільш характерним для передвоєнної доби був революційний, або, як його ще називають, сорелівський синдикалізм. В основу своєї програми він поставив солідарність інтересів представників окремих виробничих фахів змагаючи до об'єднання їх у замкнути від сторонніх елементів професійної робітничої організації у лапках синдикати. Відповідно до їхньої господіяльності. Ці спілки мали стати основою професійно-виробничого розподілу суспільства в будучому синдикалістичному устрою, можливість боротьби з капіталізмом і буржуазно-демократичним устроєм. Революційний синдикалізм бачив у безкомпромісової революційної акції, відрізняючись від соціалізму своїм світоглядом і тактикою. Соціалізм матеріалістичний і опортуністичний, синдикалізм волонтеристичний і революційний. Він тим менше залишався насамперед. інтернаціонально клясовою концепцією від революційного синдикалізму державний синдикалізм української насократії, ріжниця відмінністю світогляду і завдань суспільної реконструкції. Державницький синдикалізм заступає інтернаціональну клясову суть революційного синдикалізму, культом власної нації держави, ідеологічні підстави і гіркий досвід пережитих українською нацією, соціалістичних експериментів вказують йому, що розв'язка соціальних проблем лежить не в клясі у боротьбі і не в отроєних, а у своєму реалізмі хижих і спекулятивних інтернаціональних догмах. Лише в духовій, моральній і виробничій єдності всіх соціальних груп, нації та їх збірній відповідальності за її розвиток і будучність. Революційний синдикалізм бачить своє завдання в об'єднанні захисті інтересів окремих професійних груп, що мають творити автономні господарські організми у вигляді синдикатів, розпорошуючи в цей спосіб державу, розкладаючи її на ряд атомів. Натомість синдикалізм на теократії, вважаючи державу основою політичного і економічного розвитку національного суспільства своїм устроєм ще більше злитово і монолітність, бо перетворює окремі об'єднані в синдикатах соціальні групи в організми, що стають нерозривними функціональними частинами самої держави, кермуючи нею та контролюючи чинність в інтересах цілої нації. Державний синдикалізм розглядає всіх членів суспільства як виробників певних цінностей, не клясові і маяткові привілеї, не абсурдні пережитки старого правного і морального укладу. Лише виробнича функція індивида і груп стає вирішальною в означенні їх ролі в суспільстві. Обумовлена сучасною структурою суспільства соціальна модель не може толерувати, щоб на його організмі продовжували Жирувати, відмираючи, безчинно споживаючи, паразитарні клітини коштом використання розвитку молодих, творчо здібних сил, відкидаючи спекулятивну мораль капіталістичної демократії, що демагогічними гаслами маскує визиск, нерівність і стихійне стихій ненависти, як також і примітивний споживчий варваризм комуносоціалізму. Державний синдикалізм будує свій устрій на здоровій етиці, конкретизованій в засаді. Продукт праці належить працюючим на принципі органічності суспільства і на продук продукуючому обов'язку всіх його груп, що єдине замовляє їх права на матеріальний еквівалент і суспільно-політичне значення в державі. В умовах капіталістичної демократії безпосереднім кермуючим чинником державного економічного життя. Є не організовані згідно з професійним принципом соціальної групи лише партії, претендуючи на заступництво інтересів цих груп партії, і на ділі найбільш парадоксальним виявом викривленої структури капіталістичного здеформованого суперечностями і виробничою анархією суспільства. Створяючи собою його дивовижну надбудову, зорганізовану не на органічному принципі виробничого розподілу, лише на підставі політичних переконань, ці партії найчастіше стають деструктивним знаряддям вільної гри, капіталістичних відносин і закамуфльованих теоріями рівності егоїстичних групових інтересів. На Сократія вільну гру. Виробничі анархії заступає господарським пляном хаос своїх корисних політичних переконань, суворою повинністю служби нації, державі та визначення її зверхнього авторитету, а галапасництво надмірних аматорів, свободи рівності зрівноважує примусом обов'язку. Соціальний зміст нації визначають в дійсності на не на Монархісти, не, не монархисты, консерваторы, республиканцы, клерикалы, демократы, ліберали, радикали, соціалісти, комуністи та інші лише і продукційні групи. Це останнє бере синдикалісти націократії за основу свого суспільно-політичного і економічного устрою, перетворюючи саму державу в спілку працюючих, де кожен громадянин Залі колективи співпрацюють на означених їхніх функціях місцях для досягнення загального духового і матеріального розвитку цілої нації і держави, випливаючи сучасною суспільно-виробничою структурою нашої нації, економічна система націократії базована на комбінованій співчинності державного, муніципального, кооперативного і приватного капіталу під плановим господарським кермуванням і соціальним контролем держави, або обумовлятиме ну, і організаційні форми синдикалістичного устрою. Всі органічні клітини суспільства, виробничі групи будуть зорганізовані в синдикати відповідно до своєї праці, професії і господарських функцій, основними групами, що репрезентують у синдикатах інтелектуальну і фізичну працю нації, є е, продукуюча інтелігенція, поділена на різні фахові підгрупи, вчені, техніки, педагоги, літератори, лікарі, службовці та інші. Робітництво всіх родів промисловості і транспорту, різних виробничих категорій, селянство та сільськогосподарське робітництво, ремісництво власники промислових і торгівельних приватних підприємств тощо, організуючи представників конкретних фахів і професій на місцях, містах промислових і сільських осередках, синдикати окремої виробничої категорії. Сполучати, сполучатимуться згідно з адміністративно-територіальним поділом держави і принципа вертикальної централізації у вищі об'єднання, синдикалістичні союзи, так, для прикладу, професія лікарів матиме місцеві синдикати, що що об'єдна, що об'єднуватимуться далі в повітові і краєві союзи, аж до загальнодержавного центрального союзу синдикатів лікарів. Подібне творитиметься Центральний союз синдикатів робітників гірної промисловості. І так далі. Синдикати та їх союзи в своєму внутрішньому устрою користуватиметься відповідними автономними правами, вибір кермуючих органів, членська ініціатива тощо. Ця автономність має забезпечити об'єднаним у них виробничим групам суспільство спроможність здорової самодіяльності, а самі синдикати перетворювати в школу національно-політичного, громадського і професійного виховання членських мас. Але опікуючись самодіяльним розвитком синдикатів, на цьократія водночас от їх у складові елементи, державний організм і підпорядковує їх кермуючому контролю держави. Власне, цей право публічних зміст, синдикатів надає їм державного характеру, звідси назва державний синдикалізм у відмінність від до неорганізованих вузькокласових синдикатів капіталістичного пер... правопорядку. В умовах капіталістичної демократії праця це лише визик... визискуваний товар, що улягає бездушним законам попиту пропозиції цим своїм вихолощенням. Звісно, вона стає для мільйонів. Людей прикрою, а то і зненавидженою необхідністю, що обумов... обумовляє фізичне безцільове живот... животіння. Синдикалізм на цьократії повертає праці людини і втрачений духовий і цільовий зміст всіх виробників громадян відставить у положення співтворців, співгосподарів витворюваних цінностей що перейняті пафосом свого конструктивного обов'язку, переконанням важливості своєї суспільної функції та гордою свідомістю держава це я. Саме зорганізована в синдикатах. Саме зорганізована в синдикатах суспільство стане вирішальним кермуючим чинником соціально-економічного життя держави у з'єднанні інтересів окремих суспільних груп захист інтересів праці, колективні договори, свідома кермуюча участь і матеріальна зацікавленість робітників у виробництві підприємств, соціальне законодавство, справедливий перерозподіл національного доходу, нарешті планове визначення чергових завдань народного господарства в цілому. І в окремих її частинах, отже, всі ті проблеми, що в умовах капіталістичної анархії і комуністичної диктатури викликають четверту клятсову боротьбу чи стихію, здушена терором соціальної ненависті. Всі ці проблеми солідарно вирішуватиме саме об'єднане в синдикатах суспільства, синдикалістичний устрій стан лабораторією соціально-економічного життя нації. І це завдання виконуватимуть утворене на паритетних підставах із представників різних категорій синдикатів Господарської ради функціонуючи в різних ступенях ступенях адміністративно-територіального поділу держави, вони матимуть своє завершення у Всеукраїнській господарській раді. Що в характері державної установи буде дорадчим органом при законодавчій і виконавчій владі держави. Мало цього забезпечують свою надклясову суть. Нацократія відкидає участь політичних партій у державному управ... управлінні. Цей державний острів вона буде будує на поєднанні збірної волі національного суспільства та його конструктивної самодіяльності з зверхницьким авторитетом нації держави. Як побачимо далі. Державний синдикалізм являтиметься важливим передичним чинником цього устрою. З повищого наросту державного синдикалізму виявляється гармонізуюча суть на Сократії. Ідячи з неподільної суєдності, нація водночас рухається з органічністю і поділу на окремі складники, то пов'язує ці останні функціональною залежністю знову в єдність, реалізуючи в спосіб свій зміст, режим панування цілої нації у власній державі. Шосте національна диктатура. Свою визвольну акцію український націоналізм базує на національній революції і вміст, методи і завдання. Вона виводить із сучасного стану розшматованої поміж кількома окупантами української нації. Для українського націоналізму є аксіомою, щоб доки не буде зміна сучасне положення нашої нації, доти вона все буде загрожена в своєму розвитку та існуванні. Ніякі угодовські автономістичні і федералістичні компроміси, ніякі легкодухі орієнтаційні лавірування перед тим чи іншим окупантам не врятують Україну перед імперіалістичною навалою історичних ворогів. Закони буття лежать тепер тільки в непримиримій боротьбі за свою державну самостійність і соборність. Це історичне завдання через послідовні етапи підготовки визвольної боротьби, збройного здобуття і впорядкований самостійної держави здійснить національна революція. Національна революція це не однобока революційна техніка, що в своєму нагруванні всіх і всього немає ніякої промограмово конструктивної концепції. Такі власне твердження про революційний націоналізм поширює наша партійницька угодовщина. Пряма революційна дія для. Організований націоналізм є лише одним із засобів сучасної фази визвольних змагань, що створить політичні і психологічні передпосилки для розгортання революції в усій внутрішній глибині і програмовій ширині. Зміст національної революції не обмежується до безпосередньої боротьби бойової акції. І завдання не кінчі... не, кін... не кінчиться і на рішаючому збройному зриві нації до здобуття державності. Бо після усамостійнення на Україні певний період проявлятимуться в різних сферах духового і суспільного життя негативні наслідки вікового поневолення, що вимагатимуть застосований відпо... застосування відпов... відповідних оздоровлюючих середників. До цього націоналізм включає в програму національної революції йдучі державотворчі почини, що в стані були б всебічно скріплювати розхитаний окупаціями організації. Невпина побільшувати і будуючи сили здібність змагатися за право свого розвитку і тоді, коли українська держава вже існуватиме. Універсальна суть, динамізм і мораль українського націоналізму не лише покликають його до ролі чинного борця за мору націю, але і управню до мальної місії конструктивного реформатора цілого її змісту та існування. Це його реформаторська місія вклад до сягаючого усі ділянки духового і матеріального життя нації. У ЗМІ узмістовлюється в національній революції. Отже, це остання реалізуватиме свої програмові завдання і в умовах існуючої державності, хоч очевидно, і характер і методи здійснювання будуть відмінні в переходових і завершуючих етапах. Таким чином, національна революція це є внутрішній тяглий у часі та різноманітний у своїх виявах, ідейний, духоволовий, визвольно політичний і державно-творчий процес української нації, спрямований до її звільнення, скріплення, впорядку, впорядкуванням та забезпечення для неї гідного існування. Вирішальну фазу революції, що обумовить її далі конструктивне завершення, буде пристосований до відповідних обставин збройний виступ української нації проти окупантів. Його наслідки залежать насамперед від всебічної підготовки власних сил нації, що їх націоналізм вважає головним джерелом діючого і організуючого розгортання революції серед нашої легкодухої легкодухої спекулятивної партійщини, націоналістичне гасло власних сил не тішиться популярністю. Його вона вважає фантастичну орієнтацію на 18 туман і гордість свого реалізму, що розгублена панте личиться по кожночасній зміні чужих політичних барометрів. Стерче головою летить в орієнтації на ворожі сили, що загрожують Україні новою катастрофою. Між тим, український націоналізм у своєму насталенні на власні сили нації є наскрізь реалістичний, Поборючи катастрофальні орієнтації на історичних ворогів, він не відкидає сприятливої чужої помочі у визнаних змаганнях, пам'ятаючи, однак, що навіть і така допомога приносить користь лише тому, хто має власну силу і з житкувань відповідно до своїх інтересів. Серед явних зовнішніх і внутрішніх кон'юнктурних обставин не відбуватиметься збройна боротьба з окупантами. Одне є безсумнівно, ця боротьба буде важка, кривава і жорстока. Своєю тактикою полохлива струся, легальна партійна угодовщина, сподівається виспекулювати кулювати перемогу з найменшою втратою власних зусиль і безглузних жертв, марні надії в тій горішні труднощам і небезпекам і добі. Перемога здобудеться лише ціною надзвичайного, натхненого жертовним поривом напруження всіх сил нації. Зорганізоване при цьому на такій устроєво політичній системі, що мімо своєї революційної провізоричності була б здатна порвати маси до боротьби, держати їх час у мобілізаційному напруженні та забезпечити наші побідні наслідки всенародного зриву. Цю строгу систему в переходовому етапі революції націоналізм будує на принципах національної диктатури. Режим національної диктатури відкидає провідну участь політичних партій, їх із їхніми вузькими інтересами у процесах революції. Таке становище організованого націоналізму до партій, груп і центрів, або, інакше кажучи, до цілого орієнтаційного годовського табору, або мовляє тактичні і засадничні причини розглядам ідейного змісту, психології, моралі і політики цього табору, стверджує його шкідливість для планомірного розгортання революції схильний лише пасивно пристосовуватися до створюваних окупантами умовин, нездатних до активності і провідної місії, поглинений суперечностям і груповими егоїзмом, він ніколи не прийме націоналістичної концепції визвольної боротьби та її не піддержить. Після вже здобути перемоги певні елементи угодовського табору звантажуються в національну роботу і зможуть навіть бути корисними в і різнородних ділянках, але не тепер і не тоді, коли боротьба відбуватиметься серед непевних обставин. Свідомість цього опрокидує наївне обивательське мудрування на тему створення спільного фронту революційного націоналізму з легалістичними партіями на засадах національної солідарності і у вигляді всеукраїнських конгресів до боротьби з зовнішніми ворогами. Ідеологічна істота, націократична концепція і визвольна настала націоналізму є тими факторами, що солідаризу... солідаризують на національному ідеалі всі органічні складники нації в одну духово-паритичну цілість. Національна солідарність стає натомість абсурдом, коли в існуючих умовах хочемо її застосувати до наших партій, що самою своєю природою і політичною чинністю творять джерело партикулярного розкладу і негуючого заперечення національної єдності. Помиляються ті, хто від об'єднання націоналістів із онерівцями, гетьманцями, ундівцями, соціалістами і так далі. Сподіваюся, побільшення нашої зовнішньої відборонності. На ділі така неприродна спільність загрожувала би лише послабити визвольний рух, розпорошувала силову і моральну потугу самого націоналізму. Його ідейний безкомпромісовий бойовий порив міг би, міг би бути тоді, аби скерований отрутою угодовської псевдологіки і спекулянства. Решаючи є те, що націоналізм це не платка партійна теоріка. Це універсальний, непримиримий своєї внутрішньої раси світогляд. Погоджувати його з ким з кимсь методами конгресових дискусій і гандлю немислима. Сила націоналізму в його фанатичній вірі у власну правду в тій послідовності, що нерозривно в'яже його принципи і теорії з методами чинного застосування їх до життя, поєднання ідеологічного і визвольного наставлення націоналізму з політичною тактикою. Тактикою всеукраїнських конгресів було б для нього рівнозначно самогубством і перетворенням його твердих високих постулатів теорії в жалюгідну та лукаву опортуністичну комедію в практиці. Коли партії взагалі є неорганізованим для нації плодом хворобливих соціально-політичних відносин, що їх створили капіталізм і демократія, то в наших умовах їх штучний характер виявляється ще з більшою відразністю. Українські партії не відображають ані збірних національних інтересів, ані процесів соціальної диференціації нації навіть у тій мінімальній мірі, як це бачимо в умовах європейської парламентської демократії. Ми часто забуваємо, що всі вони і на українських землях, і в еміграції це лише кілька соток ізольованих від народних мас, інтелігентських політфахманів. Власне, ця цілковита відірваність наших партійних гуртків. І центрі від народу його змагань, обумовлює всю шкідливість і безпринципність їх політикування. Хто в цих умовах говорить про солідаризування націоналізму з цими орешками нашого болючого вчорашнього дня, то виявляє цілковіте нерозуміння і завдає націоналізму і обставин визвольної боротьби, концепцію національної диктатури, весь партийний табір стрічає історичним криком. І провокаціями. Ніби українські націоналісти, фашисти хотят, пане Волтен Це зрозуміло, він знає, що національна диктатура це сигнал його безславної смерті. Борючи за своє існування, він ладиться в мен, в мент, коли на Терезі, на Терезі буде кинене життя нації, знову відновити страхіття партійної анархії в сумному стилю Кам'янецько-Тарнівських демократичних і соціалістичних міністерств. Між тим, спротив історичних ворогів, їх небезпечні впливи серед певних вже здеморалізованих і засимільованих окупаціями прошарків українського населення неминучі вияви внутрішньої анархії, що намагатиметься розкладати зрушені до маси все це вимагатиме твердого режиму національної диктатури, що відкидаючи м'якотили групові коаліції і спекулятивне несвоєчасне голосування мав би авторитет. Спроможність і силу вхопити в залізні руки керму подємі, здушуючи всі відсередні процеси революції цих подіях рішатимуть не партійні сектяри і спекулятивні очковтирателі, опорою диктатури буде ударний бойовий легіон революції, організований націоналізм, що черпатиме свої сили з безпосереднього джерела з народу, його нової провідної верстви, еліти. Приналежність до цієї провідної верстви обумовлятиметься не клясовими і становими ознаками, як це бачимо в комунізмі і капіталістичній буржуазії, і непартійними переконаннями, як цього бажали наші політику. Політикуючі інтелігенти лише національною посвятою, здоровим духом, твердим характерами, активністю і якісними творчими властивостями і представників. Наші радикальні та інші соціалісти на процес створення цієї нової провідної верстви. Задивляється з підозрінням. По старому прив'язанню до до демагогічного есерівського культу замурзаних пик, намитих лап, освітили не вище фельдшерської, нарочитою хамської розперезаності і загального кацапства що мають, мовляв, характеризувати справжнього сина народу. Вони в тій верстві добачають нове папство. На ділі націократія хоче бачити українську націю великою культурною передовою. Вона вона не знижується до примітів... Примітів... примітивізму маси, лише підносить її в духовому культурному цивілізаційному і матеріальному поступі, без здорового конструктивного проводу, нормальне існування нації немислима, солідаризуючи на принципах надкласової соціальної справедливості і у формах нацократії всі корисні під суспільне виробничим оглядом. Складники нації, націоналізм знайде в них активний фермент для творення провідну версту в цей спосіб органічно вростаючи в найглибше прошарування народу. Спочатку диктатура матиме революційно військовий характер, з усіма випливаючими з нього висновками. І опорою буде створювана в процесі революції мілітарна сила нації і національної революційної організації, що опанують під керівництвом загального проводу, місцеві органи державного управління, громадські установи, професійні союзи і спілки, господарські підприємства і так далі. Згодом після закінчення збройної фази національної революції, диктатура повільно переключатиметься на громадську базу. В цьому етапі її завдання полягатимуть в дефінітивному скріпленні наслідків здобути перемоги і підготуванні загальних умов переходу нації до нормального націократичного устрою, що заступить собою провізо... провізоричний режим диктатури. Покладаючи на диктатуру надзвичайне історичне завдання в переконанні, що лише вона зможе їх виконати. Націоналізм водночас усвідомлює себе небезпеки і самоконсервації і застарілості, коли вона стає цілею для самого себе, у відміні до інших авторитарних концепцій. І він визнає диктатуру не за незмінний принцип, лише за виправдовану доцільність, тимчасову методу, методу зберігаючи потрібні елементи авторитарності і монократизму в умовах постійного державного ладу націократі-націоналізм водночас єднав їх із здоровими формами громадської самодіяльності і участі самого суспільства в державному кермуванні. Шлюз. Сьома постійний державний лад. Постійний державний лад на Сократі буде висвідом визвольних і Підготовча реконструктивних зусиль національної диктатури та означатиме перехід нації до кінцевих завершуючих етапів національних революцій. Нас можуть спитати, на кого орієнтуються націоналісти на монархію чи республіку. Гадаємо, що весь попередній виклад підготовив читача до відповіді на це питання. В сучасності монархічні і республіканський устрій взагалі в значній мірі втратили ті риси і прикмети, що раніше суттєво різнили їх між собою. Вибір між монархією і республікою можна хіба розглядати під таким доволі спрочним кутом, чи хочемо володаря, що стає сувереном нас на підставі дідічного права і спирається на упривільовану верству родової аристократії, бо принцип дідичності влади неразривно пов'язаний із культом блакитної крови і становими привілеями, хоч би як це не старалися наші гетьманці маскувати цей закон дивовижними і нещирими трудово-монархічними теоріями чи національного проводу від вигнаного до керми на підставі його власних кваліфікацій і опертого на цілу суверену націю. Націократія обирає останнє. Вже саме її, випливаючи із ідеології націоналізму, суспільна філософське змі, що визнає волю, творчість і якісні прикмети людської індивідуальності за вирішальні фактори громадсько-політичного життя, не годиться з принципом механічного права даної людини на зверхність, обмовленого лише саме випадковим фактами народження народження, соціальної моралі на Сократії чужа також родова кастується привільованість. І критерієм є конструктивна продукуюча цінність громадянина, що єдина замовляє його провідну роль в суспільстві без огляду на вище чи нижче фамільне походження. Саме монархізм для українських історичних умов завжди був чужий і неорганічний. В нашій же сучасності і будучності він просто стає абсурдом. Монархічні теорії наших гетьманців лишилися наскрізь штучним компілюванням чужих західноєвропейських реалістичних ідей, густо приправлених соусом московсько-польських консервативних анар... анахронізмів. Це перетворило гетьманську течію в звичайну соціальну реакцію, що всупереч логіці та інтересам української нації і в з московсько-польськими реакційними елементами змагає до реставрації капіталістично поміщицького ладу на базі Федеративного Союзу трьох Русей. Націократія республіканська, але її конституційна структура суттєво різниця від класичних зразків політичної демократії, що існує на виборчій фіктів влади більшості, репрезентована в парламенті одною чи кількома партіями. Центр демократії лежить у партійному парламенті, що поглинає в собі і дезорганізує розбіжність своїх клясових і політичних стремлень на основу всякої державної системи влади. В нарисі про демократію ми зазначили, до, до яких фатальних наслідків приводять ці властивості. Парламентаризму, навіть ті країни, де він має за собою велику історичну традицію. Тим більш згубними і безнадійними є спроби насадження режиму партійно парламентарної демократії в Україні. Самі по собі негативні прикмети парламентаризму тут посилювалися б додатковими причинами, цілковитим браком парламентарних традицій, фіктивністю наших партій і відтвореними революці... революцією, особливостями суспільно-виробничої структури України, московський півфеодальний і абсолютистичний царат пальмував соціально політичну диференціацію суспільству, як це було в умовах західного демолібералізму, і через те партії перетворювалися у відірвані від мас гурти інтелігентів-сектирів. Циріси характеризували партію на Україні штучно зроджені в обмеженому середовищі західноєвропейськими доктринами. Всі вони одночасно сили на собі тавро общекацапських політичних і культурних ідей. Партії на Західній Україні в свою чергу було об'єктом німецьких і німецьких впливів. Певна настане культурна робота наших партій у минулому годі заперечити, але ні одна з них по своєму ідеологічному змісту і політичним впливом не була і не могла бути конструктивним чинником державного унезалежнення і суспільної організації української нації. Це наочно доказали події 17-20-х років, коли всі без винятку українські партії зазнали банкротства і компрометації. В сучасності комунізм знищив в Совєтському Союзі всі партійні групування. На західній Україні партії, що правда, існують, але ні одна з них не має всеукраїнського значення. Годі сподіватися, щоб ці локальні і здеморалізовані в умовах окупації ундо-клерикало радикальні гурти. Навіть підсилені у вигляді всеукраїнських конгресів партійними рештками з міграції могли в будучності стати здоровою основою Державної політичної організації України. Витворюється парадокс, режим політичної демократії базується на партіях, але їх у нас фактично нема. Для цього довелося би хіба ці партії штучно творити, інсинуючи в цей спосіб парламентаризм. Острій парламентарної демократії пов'язаний із приватно-капіталістичними відносинами і політично-економічним лібералізмом, між тим на більшій частині України державний капіталізм, большевізм значно змінив продукційну систему українського господарства і приспішив диференціацію суспільства на виробничо професійній основі. Хоч загальна спадщина комунізму буде направлена, проте соціально-економічний розвиток України матиме відміни від западу характеру і спиратиметься на комбіновані системи державного, суспільного, муніципально-кооперативного і приватного капіталізму при плановому кермуванні і контролі держави. Цей регулятивний характер національного господарства виключатиме класичний лібералізм, а з ним і партії як фактори господарсько-політичного кермування держави. Місця партії у державних органах займуть в принципі соціальні виробничі групи, синдикати. В цьому владі полягає де державного синдикалізму, що посереднє заступництво інтересів окремих груп населення через штучні і антагоністичні партії та партійки. Він замінює безпосередньо і соліда... солідарну репрезентацію загальних і часткових інтересів нації через її органічні складники соціально-виробничі групи. Отже, на Сократі негує. Партійна парламентарна організація демократії як у періоди національної диктатури, так і в умовах постійного державного владу партії не існуватимуть. Це становище наші партії називають замахом на народну свободу. На ділі на Сократі заступає здоров'я, витворене самої так, таки демократії, хоч і уневажний її ж політичною практикою принципи рівності громадян перед законом, особистих і суспільних прав та співпраці, влади і народу в кермі держави, але в протилежність демократичному хаосу та його культові прав без обов'язків. Вона ці необхідні елементи правової держави розставляє в точно значені інтересами нас і місця і межі. Про це свідчить система, що її тут подаємо в схематичному нарізі. Система не є так званою поліційною державою, що послуговується гнітюч, гнітюч, гнітючою пресією урядницького централізму та зв'язуючи всяку громадську політичну творчість, залишає населенню лише послуг і механічне виконання адміністративних приписів сильна своїм авторитетом і стабільністю нацократична влада, зосереджуючи в своїх руках кермо, оборону і лад держави водночас забезпечуватиме під своєю зверхністю широкі можливості самодіяльності населення в найбільш Підтоманих для історичних українських умов формах громадської самоправи, не в партіях і не в політичних сектярських гуртках, а власне тут, в органах місцевої самоуправи, як і в синдикалістичних орган організаціях, народні маси знайдуть для себе школу громадської творчості і національно політичного виховання, виділюючи себе нову провідну і органічно зв'язану з ними верству досвідчених суспільників, організаторів, господарників і державних діячів. Українська держава за адміністративним розподілом, що озеленятиме природні історичні. політичні, економічні і стратегічні властивості окремих районів нашої вширної території по поділятиметься на краї, повіти і громадські, міські, містечкові, сільські, що матимуть свої органи самоуправи та в межах встановлених закон... законами компетенції, кермуватимуть місцевими публічними справами. Система самоправ в повітах і громадах наде своє завершення в краях, краї посідатимуть власні представницькі органи, краєві ради і уряди. Краєві ради складатимуться з послів, обраних на певний термін у відповідній кількості від кожного повіту. Вибори до органів самоправи відбуватимуться на засадах прямого, загального, рівного і таємного голосування. Кожна виборча округа обиратиме означене число кандидатів, релятивну більшість голосів у всіх ступнях адміністративного поділу держави в краях, повітах і громадах існуватимуть також загальнодержавні адміністративні, господарські та інші установи, що не витворюючи шкідливе, шкідливого паралелізму в функціях та компетенціях із місцевого самоправи виконуватимуть своє призначення під безпосереднім кермуванням державного уряду. Представниками державного уряду в окремих краях та її повноважними зверхниками будуть краєві начальники, що стоятимуть на чолі місцевої державної адміністрації і автоматично являтимуться головами краєвих рад, пов'язуючи з собою три елементи державного управління: уряд, контроль і громадську самодіяльність. За державною законодавчою установою буде держава, державна рада. Як і в органах самоуправи. Посли до Державної ради обиратимуться прямим загальним рівним і таємним голосуванням. в означеній кількості від кожної виборчої округи. Кандидатів до державної ради визначатимуть у виборчих округах синдикати та їх господарські ради. Зложені ними реєстри передаватимуться під голосування населення виборчої округи. Вибори кандидатів рішатимуться релятивною більшістю голосів. Як бачимо, ця система суттєва різниця від зразків і демократії з її анархічною виборчою боротьбою і італійського фашизму, що є надто централістичним у формуванні законодавчих установ, усуваючи боротьбу виборчо-партійних ліг і запроваджуючи контролю над система ставить водночас державну раду в безпосередній зв'язок із народом, передаючи її формування його об'єднаним у синдикатах соціальними групами. Ці державні політичні компетенції синдикатів вкупі з їх соціально-економічними функціями місцеве і всеукраїнська сперська рада перетворив перетворив рюватимуть державний синдикалізм, установи хребет і головний нерв цілого нацократичного устрою. На чолі нації державної організації стоять голова держави. Це не буде ані диктатор, що тримається силою прибічних клік, ані лякуватий репрезентативний президент Демократичної Республіки. Це буде вождь нації, найкращий із найкращих синів що сила загального довір'я нації та правом своїх внутрішніх властивостей тримати в своїх руках владу держави, в ньому концентруватиметься авторитативна суть націократичної держави, що сполучає в собі здорові елементи монократизму і відповідальності. Голову держави обиратиме на 7 років національний збір скликувано для цієї мети, що складатиметься з Державної ради, Всеукраїнської господарської ради, представників синдикатів і краєвих рад, голова держави керуватиме країною, репрезентуватиме її назовні, являтиметься верховним вождем і збройних сил. Матиме право законодавчої ініціативи, розв'язано Державною Радою і вето ухвал на означених Конституцією підставах. Він являтиметься водночас головою державного уряду і своєю владою призначатиме державних секретарів, міністрів, які із складу Державної ради, так і з поза Державні секретарі відповідатимуть за свої уряди не перед державною радою, а перед головою держави, і уступатимуть із своїх постів на його наказ. Державна рада матиме лише право в обсягу доручених їй Конституцією справ ставити державних секретарів за переступ законів перед найвищою. перед найвищий державний суд, що обиратиметься разом із головою держави національним збором. Таким чином, голова держави своїми компетенціями усуватиме розбіжності, що їх створює політична демократія своєю священною засадою розподілу. Законодавчих і виконавчих влад забезпечуватиме цим владам правильному взаємочинні з найвищому судові належатиме контроль непорушності Конституції, конституційної правильності, видаваних законодавчими і виконавчими органами ухвал і касаційний перегляд усіх інших судових справ. Відповідно зорганізовані краєві, повітові і міські суди забезпечуватимуть правозаконність у державі так в основному виглядатиме постійний державний лад на Сеократії. Україна буде авторитарною і унітарною, але в належній мірі і децентралізованою республікою, що всіма елементами свого устрою відповідатиме істоті націократії як режиму панування цілої нації у власній державі. Лишається ще одно питання. Яке місце в цій державі займе організований націоналізм? Чи не перетвориться він, скасувавши всі партії самий у партію, що захопить усі посади, обставини, що не особливо журяться, наші партійні народолюбці? Ні, не перетвориться. Суцільне інтегруюче світоглядове і політичне єство націоналізму не покривається з поняттям партії явища неминуче часткового і диференціюючи його цілість. Не панування над нацією, лише панування самої нації. Ось місія, що перед нею стоїть і стоятиме організований націоналізм, виростаючи з глибин народу, покриваючи своїм генералізуючим змістом ціле, ціле життя. Націоналізм стане вартівничим і будівничим нації, і провідним авангардом, що виховуватиме маси і двігатиме їх до творчості на підстави гасла націократії. Праця, самодіяльність, дисципліна, шлюз.